Thank you. janganlah salah seorang di kalangan kamu menyembah Tuhannya dalam keadaan dia sedang bersemangat dan dalam masa yang sama Nabi juga pernah bersabda sesungguhnya Allah tidak pernah uh, bosan sampai kamu semua yang akan bosan ini menunjukkan dasarkan hadis yang ke-21 bahawa Islam menuntut agar seorang yang melakukan ibadah hendaklah melakukan ibadah dalam keadaan dia sedang uh, bersemangat dalam keadaan tiada di sana sebarang kemungkinan dan juga tiada sebarang kemungkinan Ini tidak lain dilakukan supaya ibadah yang dilakukan menjadi khusyuk kerana ibadah yang dituntut adalah ibadah yang diberikan dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya ada di sana perkara yang mengganggu kehusukan seperti mengantuk, seperti keletihan, seperti rasa ingin membuang air, maka tidaklah dia orang ini beribadah menghilangkan terlebih dahulu perkara-perkara yang menghalang daripada berlakunya uh, eh, khusyukan lebih dahulu setelah perkara tersebut ditiadakan barulah ibadat dilakukan agar ibadat dapat dicapai dalam keadaan yang terbaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ketika begitu bersemangat dalam beribadah sehingga mereka melakukan lebih daripada yang sepatutnya sampai ada yang mahu berpuasa setiap hari ada yang mahu Eh, tidak mau tidur malam uh, dan sebagainya. Ini kerana tidak lain tidak bukan apabila mereka melihat wajah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat di mereka terhadap Nabi membawa kepada uh, tumbuhnya dalam jiwa mereka semangat yang tinggi dalam beribadah. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka arah yang terbaik dari segi beribadah iaitu beribadah berdasarkan suasana yang terbaik dalam keadaan tidak ditekan dengan kelebihan dan kemenangan kemenangan kemengantukan. Dalam masa yang sama, para hadirin yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli yang bermaksud siapa yang tidur dalam siapa yang mengantuk dalam keadaan dia sedang bersembahyang. Kalimah dia sedang bersembahyang dalam satu ini hanya sebagai satu contoh ini tidaklah bermaksud hanya dalam solat semata-mata Bahkan dalam mana-mana ibadah seperti membaca Al-Quran dan sebagainya Sekiranya kita berada dalam keadaan sangat letih atau sangat mengantuk Maka tidurlah terlebih dahulu dan hilangkan kelitihan terlebih dahulu Barulah selepas itu kita beribadat dalam keadaan segar Dan uh, ucapan Nabi SAW La yakni la'allahu yasafiru fayasubba nafsah Dia tidak tahu, orang yang mengantuk tak tahu kadang-kadang dia mahu untuk istighfar rupanya dia mencela diri sendiri ini kerana orang yang berada dalam sangat berada dalam suasana sangat letih kadang-kadang dia sudah tidak mengetahui apa yang dia nyatakan maka Nabi tidak mahu seseorang itu menyatakan sesuatu perkara yang tidak baik terhadap diri sendiri قول النبي في هذا الحديث إذا نعس أحدكم وهو يصلي هل هو في مطلق الصلاة أي صلاة ولا فريضة بحيث لو نام قد يخرج وقتها أما في صلاة قريبة إذا اتسع وقتها له أن يرقد ثم يصلي أما إذا ضاق وقتها فعليه أن يصليها متجوزا فلا يفعل إلا الفرائض ويكتفي فقط فالراجح أن هذا يكون في مطلق الصلاة في الفريضة وغيرها في الفريضة إذا اتسع وقتها وفي النافلة المطلقة أما إذا بات وقت الفريضة وأراد أن ينام فعليه أن فإن نام ضاع وقتها فعليه أن يصلي الفريضة دون أن يطيل يعني يفعل بالفريضة بقدر الأركان التي تصح بها الصلاة أن يتجاوز في صلاته ولو حتى اكتفى بقراءة الفاتحة من ويبتدي حتى بتسبيحة واحدة في الركوع مع الاطمئنان وتسبيحة واحدة في السجود مع الاطمئنان فيكتمل الصلاة سريعا هذا إذا كانت فريضة وضاق وقتها بحيث لم ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى دل على أن أفضل العمل الصلاة لوقتها وأن خروج الصلاة عن وقتها هذا يؤدي إلى المؤخرة بغير عذر ولا شك أنه عندما كان متيقظا وهجم عليه معاذ كان مكلفا فهذا يدل أيضا على أن النائم ما زال تحت التكليف وإن كان رفع عنه المؤاخذة لأنه إذا انتبه عليه أن يصلي ويقضي مسكه فإنه لا يرفع التكليف مطلقا بل يرفع المؤاخذة ولا يرفع التكليف والله تعالى أعلم Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa saudara yang sedang mengantuk dalam keadaan dia sedang mendirikan solat. Adakah maksudnya sebarang solat? Iaitu tanpa mengira sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Ah, bila dia mengantuk, dia hendaklah tidur terlebih dahulu. Ataupun bagaimana? Aku para hadirin yang dirahmati Allah, pendapat yang rajih adalah tak kira dalam mana-mana solat sekalipun, apabila seseorang itu mengantuk, dia dibenarkan untuk tidur terlebih dahulu sekiranya semayang yang ingin dilakukan itu adalah semayang sunat maka dia tidur terlebih dahulu dan dia boleh mendirikan salat tersebut apabila dia terjaga daripada tidurnya namun sekiranya salat yang ingin dilakukan adalah semayang fardu yang waktu pula kebetulannya sudah terlalu hampir untuk habis maka ketika itu walau dia mengantuk sekalipun dia wajib juga untuk mendirikan salat pada waktu itu kerana dia dituntut oleh Allah Subhanahu Wa mendirikan salat di dalam waktunya maka ketika itu sekiranya waktu sudah benar ini habis hendaklah dia mendirikan salat dengan hanya cukup uh, melakukan rukun dan uh, tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan yang sunat agar dia dapat mendirikan salat yang cukup rukun dan syaratnya uh, di dalam waktu salat sepenuhnya. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يراء فيه بقعة أو بقعة وفي رواية أخرى بقعا بقعة هذا الحديث استدل منه المالكية على نجاسة المني والشافعية عندهم أن المني ليس بنجاسة ولكن غسل المني لاستقراره فقط لا لنجاسته لأنه طاهر مستقر مع العلم بأنه إذا قلنا بنجاسة المني على مذهب المالكية تستثنوا مني الأنبياء فالأنبياء لا يخرج منهم نجس أصلا أما الشافعية فعندهم المني طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان المكرم ولقد كرمنا بني آدم فلما كان أصل الخلقة والخلقة مكرمة فلا تكون من نفس ولذا رأى الشافعي أن المني طاهر لأنه آية من آيات الله قال في كتابه أفرأيتم ما تنمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون دل على أن المني آية من آيات الله عز وجل فوالله سبحانه وتعالى آياته عظيمة ولذا يصعب أن نقول أن ولكن غسل مني النبي كان فقط تعليما للأمة لأن النبي لا يقبل منه مستقبلا وحتى لا يكون على ثوب النبي آثار غير الثوب فيستقبله بعض من لا يعرفه فكانت سيدتنا عائشة تغسل أثر المني وهذا المني لا يخرج من النبي تلك الاحتلام لأن الأنبياء معصومة من أن تحتلم لأن الاحتلام تلاعب الشيطان بالناس والشيطان لا سلطان له على النبي ولذا الأنبياء لا تختلف ولكن هذا المني كان يأتي على كون النبي في أثناء جماعه لزوجاته فكان يكتب بعد الأثر فكانت سيدنا عائشة إذا رأته تغسل موضع وقوعه على الثوب فيصير الثوب فيه بقع مبللة مكان الغسل بين بقع أخرى جافة لم الماء ولذا تكون بقع بقع أي قطعة مبللة في وسط قطع من الثوب جافة وهذا يدل أيضا على أن الإنسان إذا وقع على ثوبه مستقلا يكفي غسل موضع القذارة أو موضع النجاسة ولا يحتاج لغسل الثوب كله والله تعالى أعلم بإذن الله سبحانه وتعالى dalam ah, perbahasan uh, ah, hadis yang ke-22 ini Dasarkan pendapat Imam Al-Malik Imam Imam Malik dalam mazhab Al-Malikiyah berpandangan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa mani manusia itu adalah najis. Pun begitu para hadirin yang dirahmati Allah, dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i, mani manusia tidaklah najis Sebaliknya ia hanyalah dibasuhkan kerana ia dianggap sebagai salah satu benda yang dianggap kotor Walaupun tidak dianggap najis Pun begitu, ini tidak termasuk dalam perbahasan uh, mani para Nabi dan para Rasul Kerana mani para Nabi dan para Rasul kesemuanya adalah suci Kerana tidak ada yang keluar daripada baginda, pada, pada, pada para Nabi dan para Rasul sebarang najis Ini tidak lain yang tidak bukan kerana kemuliaan para Nabi dan para Rasul Adapun mani manusia yang lain berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, mani manusia yang lain juga dianggap uh, tidak najis kerana ia adalah asal kejadian manusia. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala pernah telah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa bashar kami telah memuliakan anak-anak cucu zuriat Nabi Allah Adam alaihi salam." Adapun berbahas dalam hadis yang ke-20 dua ini yang menceritakan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha membasuh uh, pakaian baginda Nabi saw yang telah terkena air mani baginda uh, ini bukanlah kerana uh, air mani baginda sesuatu yang menjijikkan namun Rasulullah meminta Sayyidatuna Aisyah ataupun Sayyidatuna Aisyah membasuhnya kerana demi untuk mengajar bagaimana yang sepatutnya dilakukan dan supaya tidak ada orang yang jahil tentang hakikat baginda Rasul menganggap jijik bagi Nabi kerana ia satu perkara yang sangat berbahaya. Seterusnya para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, eh, mani yang keluar daripada bagi Nabi bukanlah kerana baginda bermimpi. Sebaliknya tidak ada yang terbukan hasil daripada hubungan intim baginda dengan para isteri baginda. Ini kerana baginda Nabi SAW tidak diganggu syaitan sewaktu dalam mimpi, maka mustahil baginda akan bermimpi sehingga membawa kepada uh, berhadas besar dan maksud uh, sabdaan maksud kenyataan Sayyidatuna Aisyah buka'an buka'an setompok-setompok itu bermaksud pada pakaian bagi Nabi apabila dimasuk uh, bahagian yang ada terkena air mani baginda maka kawasan tersebut oleh basuh akan basah dan ada pula bahagian lain yang tidak dibasuh kering akhirnya seumpama berlaku tumpukan-tumpukan pada pada pakaian bagi Rasul dan ini juga menunjukkan apabila pakaian terkena najis tidaklah semestinya kita membasuh keseluruhan pakaian sebaliknya hanya pada tempat yang terkena najis Aisyah radhiyallahu anha قالت كان إحدانا تحيض ثم تختار الدم من فوقها عند قبرها فتغسله وتنضع على سائره ثم تصلي به هذا قولها إحدانا دل على أن هذا ليس خاصا بها بل هذا لها ولسائر النساء لأنها لو قالت كنت أفعل كذا وكذا لقلنا محتمل أن النبي اختصها بهذا الحكم دون غيره لكن قولها إحدانا دل على أنها هي وسائل النساء فهذا حكم عام لا يكتمل التخصيص بقولها كانت إحدانا تحيض ثم تقتلص الدم من ثوبها عند طهورها دل على وجود إزالة النجاسة عند الطهر أما قبل الطهر فلا يجب إزالتها لأنها لا تحتاج لإزالتها لأنها لا تحتاج للصلاة أما إذا طهر فإن انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل لتصلي ووجب عليها أن تغسل أثر حيضها من ثوبها لتطهر ثوبها حتى تصلي أما قبل ذلك فلا يجب عليها شيء وهذا أيضا يدل على أن الحائط كانت تمتنع عن الصلاة وأن الصلاة لا تجب على الحائط وكانت تقرص الدم وقرص الدم معناه إذا جف الدم تفركه حتى تزيل حجم النجاسة جرم النجاسة جسم النجاسة ثم بعد ذلك تغسله بالماء حتى تزيل أثر النجاسة يبقى الغسل لإزالة أثر النجاسة والقرص أو القرط لإزالة جسم النجاسة ثم تنبع حوله احتياطا فدل على أن الاحتياط في الدين واجب فهي تنبع حوله ولا تغسل الثوب كله دل على أن عرق الحائط طاهر أن العرق التي تعرفه المرأة هي حائط طاهر لأنها تغسل أثر الشمس وتنضح حوله احتياطا وتترك باقي الجزء الثوب والثوب قد تأثر بعرق الحائط فدل على أن الحائط إذا عرق عرقها طاهر والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, hadis ini uh, hadis yang ke-23 ini menunjukkan bahawa uh, ucapan Sayyidatuna Aisyah yang berbunyi salah seorang uh, bukan yang berbunyi uh, setiap seorang daripada kami ini bermaksud bahawa tindakan uh, seseorang tindakan uh, wanita yang haid kemudian menghilangkan darah pada pakaian yang terkena, yang telah terkena darah tadi, tindakan ini bukan semata-mata tindakan Sayyidatuna Aisyah, bahkan tindakan seluruh para isteri bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam uh, hadis yang ke-23 ini dinyatakan bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha membasuh pakaian pakaian beliau yang sudah terkena najis selepas bagi selepas beliau telah selesai haid uh, uh, beliau iaitu setelah hilang darah haid beliau ketika beliau telah bersuci maka ketika itulah baru beliau membasuh pakaiannya ini menunjukkan bahawa seorang wanita yang haid tidaklah wajib untuk membasuh pakaiannya yang terkena darah haid serta merta sebaliknya boleh ditangguhkan sejurus sehinggalah selepas uh, dia selesai uh, suci daripada uh, darah haid ini tidak lain tidak bukan kerana wanita yang terkena haid tidak lagi diwajibkan solat dan pakaian itu tidaklah yang tidaklah berada dalam keadaan bersih apabila seseorang itu ingin mendirikan solat dengan pakaian yang yang yang ini dipakainya tersebut. Jadi apabila wanita tersebut pakaiannya bernajis dalam keadaan dia masih lagi datang haid, maka tidaklah diwajibkan untuk segera memasuk pakaian tersebut. Dalam masa yang sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana selesai uh, daripada hadas haid ini, uh, beliau telah uh, menggosok-gosokkan pakaian yang eh, terkena darah tersebut digenih-genihkan ataupun digosok-gosokkan pakaian tersebut supaya uh, jirim darah beku yang ada pada pakaian ini dapat dihilangkan uh, untuk memudahkan pembasuhan selepas itu. Kemudian beliau membasuh pula bahagian yang terkena darah haid. Kemudian beliau dalam masa yang sama memercikkan uh, air pada seluruh pakaiannya itu di atas dasar uh, berhati-hati. Maka ini menunjukkan berhati-hati itu adalah satu kewajipan di dalam agama. Dalam masa yang sama perhatian yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahawa eh, peluh wanita yang haid itu tidaklah dianggap sebagai najis kerana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah membasuh keseluruhan eh, pakaian beliau sebaliknya hanya membasuh pada pakaian pada bahagian pakaian terkena darah dalam masa yang sama pakaian yang itu dipakai pula untuk mendirikan solat setelah beliau tiada lagi datang haid semestinya pakaian itu uh, sudah uh, terkena peluh Sayyidatina Aisyah namun apabila Sayyidatina Aisyah solat pada pakaian tersebut ini bukti pakaian itu uh, apabila disentuh ataupun terkena uh, terkena peluh wanita haid maka peluh wanita haid tidaklah dianggap najis عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أغتسل من الحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض وجهي أو قال توضئي بنفسك فأخذتها فجبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث يدل على أن نساء الأنصار والصحابيات كن الرفاق على معرفة أمور دين وأن امرأة من الأنصار سألت النبي كيف أغتسل من الخير ومعلوم أنه بذات الغسل في المرأة ستة الحيض والنفاس والولادة والإيلاج وخروج المني والمرض ستة موجبات للغسل للمرأة أما الرجل فثلاثة موجبات للغسل فقط المرأة والرجل يجب الغسل عند الإيلاج أي يكون قدر كشفة الذكر في الفرج أو خروج المني أو المرض هذه الثلاثة يشترك فيها الرجال والمرأة ثم ثلاثة تخص النساء وهي الحيض والنفاس والولادة فسألت هذه المرأة كيف أغتسل من الحيض فقال خذي فرصة ممسكة أي قطعة قطن عليها مسك حتى تزيل حفر الدم من الفرج لأن له رائحة كريمة فتوضئي بها أي تنظفي بها كأوضاع بها الوضوء لما معنى النظام فتوضئي بها أي بهذه الفرصة أي بهذه القطمة التي عليها أثر المسك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا لأن المرأة لم تفهم كيف أتوضأ قطمة المسك والنبي استحيا أن يذكر لها أن تضعها في فرجها موضع كل الدم فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن وجهه أو قال توضئي من أي تنظفي لأن الوضاء والوضاء وليس هو بمعنى الوضوء الشرعي فأخذتها فأخذتها سيدتنا عائشة لما وجدت أن النبي يستحي أن يتكلم مع هذه المرأة بوضوح في أمر فيه حرج فقامت بالنيابة عنه فأخذتها وشرحت لها ذلك فيما بينها وبين وقتها هذا يدل على جواز تكلم المفضولين في حضرة القاضي وجواز معاونة العالم في توصيل علمه لمن لا يفهم إن كان في الأمر فيه حرج والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-24 ini menunjukkan betapa wanita-wanita golongan Ansar mempunyai satu semangat yang begitu tinggi di dalam mendalami agamanya. Ini kerana sebagai contoh dalam hadis ini bagaimana seorang wanita bertanya kepada baginda Nabi SAW dan cara yang sepatutnya perlu dilakukan oleh seorang wanita yang ditanya haid apabila haidnya sudah putus. Di dalam perbahasan B, lelaki dan wanita diwajibkan uh, untuk uh, mandi apabila berlaku tiga perkara. Iaitu apabila berlaku persetubuhan, yang kedua apabila keluar air mani dan yang ketiga apabila berlaku kematian. Namun ada tiga perkara khusus yang hanya berlaku kepada golongan wanita Yang sebenarnya berlaku tiga perkara ini wajib bagi wanita tersebut untuk mandi Iaitu apabila wanita itu haid atau wanita itu menifas Atau selepas wanita itu bersalin Dalam masa yang sama para hadirin berahmati Allah Dalam potongan hadis ini disebut Firsatan Umasakah Masuk Firsatan Umasakah adalah uh, Satu seketul ataupun secikis uh, cotton ataupun kapas yang telah di, diletakkan padanya miskun cakap Melayu apa? Kasturi lah bahasa Arab ni. Di di di mesti tu bahasa Melayu kan mesti. Ini letakkan satu apa namanya kasturi lagi yang pada satu, dalam kapas tadi. Kemudian uh, Nabi SAW meminta wanita tadi Eh, tawadda'i biha maksud tawadda'i biha ini iaitu bersihkanlah dengan menggunakan kapas tadi namun wanita ini tidak tahu tidak memahaminya lantas bagi Nabi saw malu eh. kerana wanita tadi tadi tidak faham maksud bagi Rasul saw. kerana baginya tidak uh, eh, bagi sangat malu untuk menyatakan secara jelas bahawa wanita tadi tidaklah meletakkan kapas itu pada kemaluannya kemudian di, di, di, di, di, di diletakkan ataupun di saya pun tak guna istilah tak pasti dibersihkan kawasan tersebut dengan menggunakan kapas tadi supaya kawasan yang, berba, yang agak berbau tadi hilang bau yang kurang hilang dan dalam masa yang sama ini juga menunjukkan uh, apabila saya tuna Aisyah melihat Rasulullah uh, begitu malu untuk menyatakan perkara tersebut saya tuna Aisyah mengambil wanita tadi dan menyatakannya maksud baginda Nabi ini menunjukkan ada masalah seorang uh, itu menyatakan sesuatu ilmu sekalipun uh, Ketika itu wujud orang yang alim daripada ini Lebih afdal daripada ini Apabila ada kesukaran هناك الآن مسك صناعي إذا استعملته المرأة ستؤدي إلى إزالها غير المسك الطبيعي الذي يقصده النبي في هذا الحديث فالمرأة إذا استعملت المسك المصنع الآن غير الطبيعي وأراد به أثرا قد يؤدي إلى الانتهاك فما على استعماله الآن إلا أن تحصل إلى مثل طبيعي أو أي طين طبيعي لا يؤدي إلى الانتهاك لأن معظم الأنواع التي نستعملها في طب الآن مصنعة وليس طبيعية هذه نصيحة طبية طيب هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى atas kapasiti Fadilah Tuan Musi walaupun beliau seorang ulama hadis yang hebat di Mesir tapi beliau juga merupakan salah seorang untuk bedah pakar di Mesir maka beliau menasihati wanita pada hari ini tidak lagi menggunakan kasturi uh, eh, sebagaimana yang kita dalam hadis ini ini bukan kerana tidak mahu beramal dengan hadis namun kerana kasturi pada hari ini tidak lagi kasturi asli bahkan kasturi uh, eh, yang sudah mengandungi bahan kimia yang sekiranya digunakan akan menyebabkan uh, masalah kesihatan pada pada seorang wanita sekiranya uh, wanita itu menggunakannya pada kemaluan maka atas itu beliau menasihati wanita pada hari ini tidak lagi menggunakan kasturi yang ada selainkan sekiranya kasturi ataupun sebarang wangi yang digunakan adalah betul-betul asli dan tidak mengandungi kesan negatif dari segi kesihatan Kata beliau ini sekadar nasihat perubatan yang tidak termasuk di dalam tajuk. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وكل بالوحي ملكا يقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقه قال أذكر أنت شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه هذا الحديث يدل على معنى قول الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في الآية لأن ما من حديث إلا وراءه آية يفسره النبي خلال حديثه فأفضل من فسر القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تقرأ تفسيرا بديل القرآن فاقرأ أحاديث النبي فكل حديث وراءه آية أو آيات تفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بينها النبي على تقسيم أن الله وكل برحم المرأة إذا جمعها زوجها ودخل المني فالتقى المني بالبويضة تتكون النطفة والنطفة هي الأمشاج التي بينها في سورة الإنسان والمشيد هو الخليط بين بويضة المرأة وبين منيتها فيتكون هذه النقطة وتكون عالمة في الرحم تتغذى بالسوائل المحيطة بها فيسأل الملك خطوة خطوة المؤكد بالرحم يا رب هذه النقطة أعلقها في جدار الرحم أم أتركها تنزل فيقول يا رب نطفة فيأمر الله أن يجعلها أعلى فيعلمها في جدار الرحم ثم يسأل يا ربي هل تخلق مضغة أم تسقط من الرحم ولا يكمل الحمل وكأن كل خطوة بإذن الله بواسطة الملك فالملك يأخذ أمره من الله خطوة خطوة وهو يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم فما من خطوة تتم إلا بإذن الله وإن كانت بواسطة ملك أو بغير واسطة ولكن الله سبحانه وتعالى ببيان كرامة الإنسان وكل به الملائكة وهم مخلوقات مكرمة مشرفة فلما كان الإنسان مكرم مشرف وكل به كائنات مكرمة مشرفة لكن كان يمكن أن يخلقه بغير ملك لكن الله بين أن في من لابد من وجود الأسباب ووجود البصائر ونحن في عالم المد هو عالم الحكمة الحكمة هي وجود الوسائط والأسباب التي تحجب القدرة فالقدرة تفعل في الوسائط والأسباب ولا تفعل بها بل تفعل فيها وكأن الأسباب نقاب اختبأت فيه القدرة ليحجب بهذا النقاب من شاء من أهل الحجاب وليؤمن بالله من وراء هذا الحجاب بأن الله هو الفاعل في الأسباب ولذا الإيمان بالغيب هو الذي عليه الثواب والعقاب ولا يكون غيبا إلا إذا كانت القدرة مختبئة في الأسباب فالله في هذا العالم أثبت عالم الحكمة عالم الحكمة وعالم الأسباب التي لا بد من أخذ الأسباب والوسائط للوصول للنتائج وإن كانت الأسباب ليست هي التي تخلق النتائج بل النتائج تخلق بقدرة الله عند تناول السبب فالماء لا يروي بذاته بل يروي الله يخلق الري عند تناول الماء الطعام لا يشبع بذاته بل الله يخلق الشبع عند تناول الطعام وكم من مريض يأكل ولا يشبع فدل على أن الشبع ليس ناتجا من الطعام بذاته وكم من إنسان يصاب بمرض يشرب ولا يركل كمرض الكلب فدل على أن الأشياء ليست فاعلة بذاتها بل الله يفعل فيها ويفعل أثنائها ويفعل بها وإذا دل ذلك أن الملك يأخذ يأخذ الإذن في كل خطوة وكل خطوة بإذن الله حتى أوتينا من ترجمة Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-25 ini adalah satu bukti bahawa tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menguraikan firman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-25 ini contohnya adalah huraian bagi firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyi والذي يصوركم في الأرحام ما يشاء كيف كيف كيف يشاء yang bermaksud dialah Tuhan yang telah mem- yang menggambarkan kamu di dalam rahim apa sahaja sebagaimana yang dikehendaki oleh olehnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling bagus menguraikan Al-Quran Al-Karim tidak lain tidak bukanlah bagi Rasul saw. alaihi Maka setiap hadis baginda di sebaliknya pasti akan ada ayat Al-Quran Al-Karim yang uh, yang menjadi asas pada ucapan baginda Nabi saw. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini dinyatakan bahawa bagaimana setiap penciptaan kita sewaktu dalam rahim tersebut semuanya adalah berdasarkan uh, berdasarkan Eh, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada para malaikat seorang satu malaikat di mana Allah telah mewakilkan seorang malaikat untuk menjaga uh, setiap proses kejadian manusia maka apabila sebagai contoh ketika mana kita telah mencantum uh, eh, sperma dan juga ovum seorang wanita maka malaikat bertanya kepada Allah ya Allah ini adalah percantuman di antara sperma dan ovum adakah untuk diteruskan ya Allah untuk dilekatkan di rahim ataupun dihilangkan terus kali ini ya Allah maka apabila Allah mengizinkan malaikat tadi pun memastikan perkara tersebut terdekat di dinding rahim apabila sudah terdekat di rahim malaikat bertanya lagi ya Allah ini digugurkan ataupun diteruskan supaya menjadi mudrah pula ya Allah maka begitulah setiap urusan ditanya oleh malaikat dan diizinkan oleh Allah berdasarkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala Maka para hadirin yang dirahmati Allah Setiap satu peringkat akan berlaku Melainkan dengan izin Allah SWT Para malaikat, seorang malaikat yang telah diwakilkan oleh Allah Menjaga kita suatu dalam rahim Ini adalah satu bukti bahawa manusia adalah insan yang begitu mulia di sisi Allah Kerana Allah mampu untuk menciptakan kita tanpa ada sebarang malaikat yang mengawasi Tetapi apabila Allah meminta malaikat untuk mengawasi dalam keadaan Allah Maha Berkuasa Ini tanda bahawa manusia begitu mulia di sisi Allah Subhanahu taala Dan ia juga menunjukkan bahawa kita di alam dunia ini dituntut untuk mengambil sebab ataupun istilahnya al-akhibil asbab. Kerana sebenarnya sebab itu sebab musabab itu sebenarnya adalah penudung kepada kekuasaan Allah Subhanahu taala Seakan-akan kekuasaan Allah telah ditudung ataupun di, di, di, di, di, diselimuti oleh sebab musabab. Sebab itu tidak menghasilkan natijah. Sebaliknya kekuasaan Allah lah yang menghasilkan natijah. Allah a'lam. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه لأن الله يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة فيتكون الجنين وأراد الله أن يتم خلقه سأل الملك أيضا أذكر أم أنثى حتى يحدد نوع الجنين كل بإذن ذكر وأنثى فإذا أمر الله أمرا سأل السؤال الذي يليه شقي أم سعيد أي من أهل النار أم من أهل الجنة ثم سأله بعد ذلك عن الرشد وعن الأخلاق وهذا كله يدل على أن القدر مكتوب عند الله والإيمان بالقدر واجب وإنكار القدر كفر فنعلم أن كل شيء عند الله بقضاء وقدر ما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسر على غفلتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فقير فدل على أن الأمور كلها بقدر وأن بقضاء وأن وقت ظهورنا هو القدر فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو المكتوب والقدر هو وقت ظهور المكتوب فالقضاء والقدر ليس العقل هنا عقل قرار ولكن عقل تفسير وعقل تأسيس فالقضاء ما قضاء الله والقدر وقت ظهور قضائه ولكن كل شيء عنده مكتوب والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر الأمور ولكن أخفى القضاء والقدر عن العبد وأمر العبد بأشياء فعلى العبد ألا يتعلل ألا يتعلل بالقدر لأنه لا يعرفه ولا يعرف وقته ولا يتعلل بالقضاء لأنه لم يقرأه ولم يعرفه ولذا وجب على وجب على العبد يجتهد ولا يتعلق بالقضاء ولا بالقدر لماذا؟ لأن القضاء والقدر مطلوب وأما ما أمرت به من الطاعة معلوم فلا تتعلل بالمجهول وتترك المعلوم وإلا وقعت في أزمة فإن إبليس حب الله أي ناقش الله عز وجل وقال له عندما خلقتني ألم تكن تعلم أنك إذا أمرتني بالسجود لهذا لا أسجد فلم ذلك؟ هكذا سأل إبليس ربه فما كانت إجابة الله قال هل علمت حين أمرتك بالسجود أني كتبت عليك ألا تسجد قال لا قال لذلك أعطتك كنت لا تعلم كنت لا تعلم فلما تتحجج بما لا تعلم على ما علمت انا امرتك بامر التزم بالامر ولا تتحجج اني قد كتبت عليك وانت لا تعلم ما كتبت عليك ولذا قال له لذلك على خطك فلا تتحجج بالقدر ابدا ولكن عليك اذا وقعت في المخالفه ان تلتزم بادب ابيك ادم ان تعترف بالخطأ وأن تتوب إلى الله وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن تندم على ما فعلت ولا تحتج بالقدر لأن الاحتجاج بالقدر مذهب إبليس شيطان يؤدي إلى الاستكثار بالأحكام ويؤدي إلى كشف نقاط حكمة الأسباب والقضاء والقدر له حكمة يكشفها الله يوم القيامة لأننا لو لم نقل أن الله يعلم ما نختار قبل أن نختار لنسبنا إلى الله جل وعلا محال ولكن الله يعلم ولكن لا يجبرك على ذلك فالله كونه يعلم ليس يدل على أنه أجبرك على فعل المخالفة فالعلم شيء والإجبار على فعل المخالفة شيء ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين دل على أن الله لم يكره الناس دل على أن الله ترك الناس أكثر. لما تمنى النبي أن يؤمن به الناس جميعا قال له الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كأن الله لم يرد أن يكره الناس لو أكره الناس لكان لا يبقى كافر أصلا لأن الله لا يكره الكفر ولكن كون وجود الكفر والمعصية دل على وجود الاختيار ولذا يقول ولو شاء الله لهداكم أجمعين أي لو شاء الله أجبركم فهداكم أجمعين ولكن لم يشأ أن يجبركم بل شاء أن تختاروا فعليكم أن تختاروا وأن تكونوا مسؤولين عن اختياركم Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang hadis yang ke-25 ini turut menyatakan bagaimana uh, al-qadar dan dan dan dan juga qada dan juga al-qadar ini adalah uh, satu perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahawa kita wajib beriman dengan al-qada dan juga al-qadar. Al-Qadha adalah apa yang telah ditulis di lauhul mahfuz. Manakala Al-Qadar pula adalah uh, apa yang ditulis tersebut berlaku pada waktu ini. Apabila berlaku uh, perkara yang telah ditetapkan tersebut, maka ia dinamakan sebagai Al-Qadar. Iaitu waktu zahirnya Qadha Allah SWT. Maka terasa kita tidak mengetahui apakah uh, perkara yang telah ditentukan oleh Allah semenjak di lauhul mahfuz. Dan kita tak tahu bilakah perkara yang telah ditetapkan Allah sebut akan berlaku bila bila waktunya maka itu tidak sepatutnya menjadikan uh, eh, qada dan qadar sebagai alasan untuk kita melakukan maksiat kerana kita tidak mengetahui apakah dia kodok dan juga qadar yang telah diputuskan oleh Allah janganlah jadi seperti iblis yang berhujah di hadapan Allah sewaktu dia telah pun uh, tidak tidak sujud kepada Nabi Adam dia telah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bukankah anda, wahai Allah, telah mengetahui bahawa saya tidak akan sujud kepada Nabi Adam? Lantas Allah Ta'ala berfirman kepada Iblis, Adakah kamu tahu bahawa aku telah meletakkan kepadamu akan kodoh itu? Lantas Iblis mengatakan, aku tidak tahu. Lantas Allah berfirman, kalau begitu, sebab itulah aku mengazab dan memberikan hukuman kepada kamu kerana iblis berhujah dengan apa yang dia tidak ketahui maka berhujah dengan qada dan qadar untuk melakukan maksiat itu adalah mazhab iblis laknatullah alaihi yang sepatutnya kita lakukan adalah mengikut cara Nabi Adam alaihi salam yang telah uh, melakukan istighfar dan juga penyesalan kepada Allah di atas uh, perkara yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam Maka para hadirin yang dirahmati Allah, ilmu Allah Taala akan satu perkara yang akan diputuskan, itu satu perbahasan. Namun memaksa kita untuk melakukan satu perbuatan itu satu perbahasan yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu Taala memberikan sepenuhnya manusia kebebasan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, namun dia akan bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu Taala. Maka tidak sepatutnya kita berhujah dengan qada dan qadar untuk melakukan satu perkara dan apabila manusia tidak mahu menerima sebarang perkara yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan bertanggungjawab di atas pemilihan sendiri. وبالتالي قضية الاختيار والاعتبار لابد أن تكون محسومة في قلب المسلم ولا تكون سببا لانشغاله عن الطاعة وارتكاب المخالفات لأن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلها وخلق للجنة أهلها فكن من أهل الجنة وكن حريصا على أن تكون من أهل الجنة فإنه أمرك بأوان ونهاك عن أوان فعليك أن تلتزم فأنت لا تعلم ما قدره الله ولكن كن حسن الظن بالله والله من حسن الظن العبد وحسن الظن بالله يجعلك تجتهد في طاعة الله أما عدم اجتهادك في طاعة الله واحتجاجك بالقدر فهذا دليل على سوء الظن بالله وسوء الظن بالله كفر بالله قبل أن تقع في المعصية فالذي يقع في المعصية يسيء الظن بالله فيكفر بالله قبل أن يقع في المعصية ولكن المسلم حسن الظن بالله وحسن الظن بالله يجعلك تجتهد في طاعة الله ولا تجعل القضاء والقدر خذ لك يمنعك من الاجتهاد في طاعته والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk seseorang itu melakukan maksiat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan syurga dan menciptakan orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Allah juga menciptakan neraka dan juga telah menciptakan orang-orang khusus yang akan masuk ke dalam api neraka. Maka para hadirin yang dirahmati Allah tanggungjawab kita adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu taala dan melakukan setiap perintah Allah Subhanahu taala. Orang yang menganggap bahawa dia setelah pun ditakdirkan untuk melakukan maksiat ini sebenarnya adalah tanda dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu taala dan buruk sangka kepada Allah adalah satu kekufuran dan boleh dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Taala membawa kepada kekufuran dan ini adalah satu maksiat sebelum dia melakukan maksiat ini. Maka para hadirin yang dirahmati Allah tidak sepatutnya kita menjadikan qada dan qadar sebagai alasan sebaliknya kita menjadikan qada dan qadar sebagai usaha untuk terus kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه صليا في السفينة قائمين وقال الحسن أصلي قائما والحسن أنا والحسن البصري وقال الحسن أصلي قائما ما لم تشق على أصحابه تدور معنا وإلا فقاعدا السفينة هي ما يركب بها البحر وركوب البحر اختلف العلماء فيه قديما للمخاطر التي قد تحدث لراكبه ولكن هذا الحديث يدل على جواز ركوب البحر فهو حب لمن أجاز ركوب البحر مع الأخذ بالأسباب والحلم وأما الصحابة كانوا يصلون في السفينة قائمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت مما ما استطعت فإذا استطعت أن تصلي من فلا تصلي من وإذا عجزت عن القيام فلك أن تقعد وإذا عجزت عن القعود فلك أن تضطجع على جنبك الأيمن فإن عجزت فالأيسر فإن عجزت فالقيام ولذا يقول الإمام الشافعي في قواعد مذهبه الميسور لا يسقط بالمعسور لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتوا مما أمرتكم استطعتم فكانوا إذا استطاعوا أن يصلي القائمين صلوا القائمين لكن لو اشتد عليهم الدواب أو ارتكت السفينة بسبب الأموات فلما أن يصلي لا شيء في هذا النص قد عن القيام Bila rahmati Allah SWT, hadis yang ke-26 ini uh, menunjukkan, menceritakan kepada kita bahawa bagaimana dua orang sahabat bagi Nabi Alaihi Wasallam telah pun uh, mendirikan salat di dalam kapal Dan para ulama' berbeza pendapat dalam eh, hukum adakah boleh kita menaiki kapal? ataupun tidak hanya pada ketika itu berlaku beberapa peristiwa yang yang yang uh, mengakibatkan kapal karam dan bawa kematian maka hadis ini adalah hujah yang menyokong pandangan para ulama yang mengatakan tiada masalah bagi seseorang itu berlayar di atas di di, di, di atas laut ataupun di, di, lautan hadis ini dirahmati Allah Subhanahu taala dan hadis ini mengajar kepada kita bahawa para sahabat sembahyang dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu mampu untuk mendirikan solat secara berdiri, maka dia wajib untuk berdiri dalam mendirikan solat. Kerana seorang itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah berdasarkan kemampuan, berdasarkan kaedah Al-Maisur La Yasmutu Bil Maksud yang bermaksud suatu benda yang mudah tidak akan gugur kerana ada wujud benda yang payah ini bermakna sekiranya ada sebarang kesukaran hanya kesukaran itu saja yang tergugur adapun perkara yang mudah tidak boleh digugurkan semata-mata kerana wujud perkara yang uh, yang sukar tersebut ثم يقول سيدنا الإمام الحسن البصري مبينا أيضا كيفية استقبال القبلة حال الصلاة صلاة الفريضة على السفينة فيقول أما الإنسان يبدأ صلاته في اتجاه القبلة فإذا دارت دار معنا في القبلة حيث دارت إن لم يجد هناك حرجا من شر وان يكفيه أن يترك القبلة في أول صلاته ثم بعد ذلك يستمر في صلاته حتى ينتهي باعتبار أن ما رجعه من استقبال القبلة ينسحب على بقية الصلاة ويعذر في بقيتها ولذا يقول تدور معنا وإلا فقاعدا أي فقاعدا حيث توجهت السفينة فقد يسقط فرض استقبال القبلة في الفريضة في السفينة بسبب المشقة ولكن لو لم تكن المشقة لا يسقط فرض استقبال القبلة كما أنه إذا وجدت المشقة يسقط ركنية القيام ويحل محلها القعود والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, Imam Hasan Al-Basri dalam uh, hadis yang ke-26 ini juga menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang solat di atas kapal hendaklah mula-mula ketika mendirikan solat hendaklah dalam keadaan menghadap kiblat dan kemudian beralih pada arah kiblat sekiranya uh, arah kiblat uh, eh, beralih ke posisi yang lain dengan sebab pergerakan kapal. Pun begitu ini hanyalah dituntut sekiranya peralihan dari arah ke arah untuk menuju untuk untuk tepat kepada arah kiblat itu adalah mudah. Namun sekiranya membawa kepada kepayahan seperti seumpama kapal yang kapal yang berputar contohnya menyebabkan sukar untuk untuk mengikut arah kiblat yang berterusan maka ketika itu berpada dengan uh, menghadap kiblat pada kali pertama dan teruskan solat sekalipun solat-solat yang berbaki dibuat dalam keadaan tidak menghadap kiblat ini sekiranya menghadap kiblat adalah satu perkara yang begitu sukar ketika itu pun itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekiranya arah kiblat begitu sukar untuk diikuti dengan sebab uh, kesukaran-kesukaran uh, yang berlaku Maka sebagaimana yang telah disebut berpada dengan arah pertama, arah mula dan teruskan solat eh, dan sebagi solat yang lain dianggap eh, diberikan kelonggaran oleh syariat untuk dilakukan tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana eh, seseorang yang solat itu sekiranya mampu untuk diri, tidaklah diri. Namun sekiranya sudah tidak mampu untuk diri kerana masalah-masalah yang berlaku ketika belayar di kapal, maka dia dibolehkan untuk solat duduk. Maka sembahyang fardu dalam musafir kadang-kadang gugur uh, kewajipan untuk menghadap kiblat kerana masalah-masalah yang berlaku sebagaimana gugur juga kewajipan untuk sembahyang secara diri sekiranya berlaku keuzuran sewaktu pelayaran tersebut. Sehingga uh, في قراءة هذا الحديث وهل يجوز لنا أن نقول مثلا عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهم أنهما صليا إذا استطعت أن تصلي من قيام وأن تتوجه أول ركعة فلا بأس وإن لم تستطع فمن قعود فإذا صليت المقعود عليك الإعادة عند النزول لأنك تصلي المقعود لإدراك الوقت وتعيد لإدراك الصحة فهذا في في الضرر هذا كله في بحر الحس حيث في البحر تحس البحر الذي تركب فيه وتسافر فيه من مكان إلى مكان في خارج البلاد عليك أن تركب السفينة المتينة التي تحميك من الغرق وأن تطيع الله حال ركوبك هذه السفينة فما بالك بالبحار المعنوية مكتوب سيدي أبو الحسن الشاذلي في حزب البحر وسق لنا كل بحر ولك في الأرض فكل بحر له سفينته وكل بحر له قافله فهناك مثلا بحر الدنيا وهو الذي يبدأ بالتكليف وينتهي بالموت فأنت في بحر الدنيا أي في بحر عمرك الذي تعيش فيه عليك أن توقف سفينتك على وقف شرع الله بالأوامر والنواهي وتضبط سلوكك وحركتك فيها مع أوامر الله عز وجل والبعد عن أوامره وإلا وقعت وغرقت في بحر الدنيا فعليك أن تكون سفينتك في بحر الدنيا سفينة مبناء الشر الشريف أما بحر الشهوات فركوبه حرام لا يجوز الإنسان أن يركب بحر الشهوات بل يأخذ من الشهوات بقدر الحاجة على وقت الشرع فشهوة النساء ضبطها الشرع بالزواج وشهوة المال ضبطها الشرع بالحلال وبما يكفيه وشهوة الرياسة ضبطها الشرع بأنك تقوم برعاية من ملك الله عليه وشهوة الحرص ضبطها الشرع بأن تحرص على ما ينفعك في أخراك ولو ضررت ولو أدى ذلك إلى ضرر في دنياك وبحر الشجاعة ضربه الشرع أن تكون شجاعا في الحق ولست شجاعا في الباطل وشهوة البطن والمحافظة على الحياة ضربها الشرع بأن تضبط نفسك خوفا من الله وحياة من فيكون خوفك من الله لا من الخلق فالجبن طبيعة الإنسان لكن عليه أن ينقذها فلا يجعلها سببا للخوف من المخلوقات بل يجعلها سببا للخوف من الخالق والطمع شهوة الطمع جعلها الله فيه لتطمع فيه لا لتطمع في الدنيا فعليك أن تضبط جهة الطمع إلى الله فالله يحب أن تطمع فيه ويكره أن تطمع في الدنيا وكذلك كل شهوة لعليك أن تضبطه على وفق الشرع الشريف إن لم تضبطها فبحر الشهوات بحر مهلك على الإنسان ألا يقع فيه ومن وقع في الشهوات لا يشبع ويصل إلى حالة ينتحرونها ويقتلون أنفسهم بأيديهم لأنه لا شبع لشهوة أبدا بل كلما أعطيت نفسك شهوتها كلما ازدادت جوعا وأمرتك بغيرها ونفسك كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menceritakan bagaimana uh, seseorang itu apabila menaiki, menaiki lautan ataupun berlayar dalam lautan dan akhirnya orang yang melayarkan akan melayar dengan menggunakan uh, kapal maka itu adalah lautan dari segi apa yang kita lihat lautan yang dapat dilihat dengan pancarinya maka begitu juga lah yang perlu kita lakukan pada lautan-lautan maknawi sebagai contoh uh, lautan dunia ini dunia ini kalau dianggap sebagai ini satu satu lautan maka untuk melayar di atas dunia ini kita memerlukan satu kapal yang lebih tubuh dan yang utuh. Tidak lain dan bukan kapal kita sewaktu kita berlayar di atas lautan dunia ini tidak lain dan bukan iaitu dengan kita memiliki syariat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berjaya selamat sampai kepada akhirat dan kita tidak gugur dan tenang dalam perjalanan kita mengharungi lautan dunia. Lautan dunia bermula daripada bermula kita diberikan ketakifan oleh Allah yang akan berakhir pelayaran kita di atas lautan dunia ini apabila kita mati dan bertemu dengan Allah. Begitu juga dengan sebagai contoh lautan syahwat. Kita diharamkan untuk melayar di atas lautan syahwat. Sebaliknya yang sepatutnya kita lakukan adalah hanya mengambil sekadar yang diperlukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, syahwat yang pelbagai antaranya kita eh, memiliki syahwat uh, untuk uh, syahwat untuk melakukan hubungan uh, intim di antara lelaki dan wanita namun syariat Islam tidak membenarkan kita terus berlayar dengan begitu berselerenang di atas lautan ini sebab ini sepatutnya yang dilakukan hanyalah mengambil sekadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diizinkan oleh Allah iaitu mengambil syahwat ini untuk diberikan kepada isteri yang halal. Begitu juga sebagai contoh, kita memiliki syahwat untuk tamak. Namun Islam tidak membenarkan kita untuk terus melayan atas lautan lautan tamak ini. Sebaliknya sepatutnya kita menjadikan rasaan syahwat untuk tamak hanya untuk mengharapkan Allah bukan tamak untuk mencarikan mencari keduniaan. Ini sekadar contoh yang didatangkan dan para hadirin yang dirahmati Allah orang yang uh, berlayar di atas syahwat dia tidak akan sama sekali kenyang kerana orang yang seumpama yang disebut dalam uh, yang disebut oleh Fadil Tushir sendiri dalam uh, burah dalam, dalam matan burah atau matan burdah tadi bagaimana digambarkan orang yang uh, jiwanya itu seumpama seperti kanak-kanak yang sekiranya terus diberikan susu tidak henti-henti dia akan terus mahu menyusu tidak mahu untuk putus-putus maka begitulah kita dengan dunia sekiranya kita terus bersyahwat dengan dunia maka kita akan terus uh, mahukan ini dan kita tidak akan kenyang selama-lamanya أما بحر النفوس تكلمنا على بحر الدنيا وقلنا أنك تسلك بالشريعة وبحر الشهوات تأخذ منه على وفق الشرع ولا تستغرق فيه أما بحر النفوس فالنفس قد تكون أمارة وقد تكون لوامة وقد تكون مطمئنة وقد تكون راضية وقد تكون مرضية وكل نفس لها هدف فالنفس الأمارة أي الأمارة بالسوء علاجها الإيمان أن يؤمن بالله فإذا آمن بالله انتقل إلى نفس اللوامة التي تلومه عند فعل المعاصي وتحبه على فعل الطعام فالنفس اللوامة هي بداية نفس المؤمن والنفس الأمارة هي نفس الكافر فعلاج النفس الأمارة بالسوء الإيمان بالله فإذا دخل في حظيرة الإيمان بالله بدأت نفسه تلومه على تقصيره تجاه هذا الإله الذي آمن به ستكون نفسه لوامة وذكر النفس اللوامة والنفس اللوامة فيها الملهمة ألهم قدورها وتقواها فالنفس اللوامة من فروعها النفس الملهمة التي قال الله فيها ألهمها قدورها وتقواها وذكرها لا إله إلا الله محمد رسول الله كلما ازداد في الذكر ازداد في اللوم حتى يكمل فينتقل إلى النفس التي تليها وهي النفس المطمئنة أي مطمئنة بإسلام وجه الله وبالتوكل على الله وبعدم التعلق بسوى الله فاطمأنت وأفادها العلم بالقضاء والقدر عدم الحزن على ما فات ولا الفرح بما هو آت فلم تتحجج بالقضاء والقدر بل جعلته سببا لنجاتها واطمئنانها واستسلامها لمولانا فاستسلمت له ورضيت بما قسمه له وذكر النفس المطمئنة بالاسم المفرد الله الله الله الله ثم النفس الراضية التي تأتي بعد النفس المطمئنة وهي النفس التي فوضت الأمر لله فالتقويم أعلى من التسليم التسليم أولا ثم التقويم ثانيا فالتقويم بمعنى الاستسلام الكامل والتسليم بمعنى الرضا والنفس الراضية المستسلمة المفوضة إلى ربنا وفي القرآن يقول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما فثمرة التفويض أن يقيك الله سيئات كل مكر حتى نفسك التي تمكر بك يقيك الشيطان قبل عن مكر الماكر وذكرها هو هو لا إله إلا هو النفس الراضية فإذا اتقت هذه النفس الراضية تصير نفسا مرضيا لله مولاها وهي التي تفقد اختيار بالكلية بل تسلم أمرها لله تماما يحركها كيف شاء فبدلا من أن تتحرك بإرادتها تتحرك بإرادة مولاها فقد تحققت بلا حول ولا قوة إلا بالله هذه هي النفس المرضية وذكرها حي قيوم أي أنها حية بالله قائمة بالله كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله كنت هكذا في الرواية وذكرها حي قيوم حي قيوم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bicara berkenaan dengan uh, lautan duniaan dan juga lautan syahwat. Di sana juga ada lautan yang dikenali sebagai lautan jiwa. Lautan lautan jiwa ini adalah merupakan terdiri daripada jiwa yang bernama Ammarah Bisu iaitu jiwa yang sentiasa menyuruh untuk melakukan kejahatan. Kemudian jiwa yang dinama sebagai jiwa Nawwamah jiwa yang sentiasa menjela Pemilik uh, ni Dalam masa yang sama ada juga uh, jiwa yang seterusnya jiwa mutmainnah Iaitu jiwa yang tenang Kemudian jiwa radiyah Iaitu jiwa yang reda Dan yang terakhir jiwa madriyah Iaitu jiwa yang diredai oleh Allah SWT Maka para hadirin yang dirahmati Allah Hati orang-orang yang kufur kepada Allah adalah hati ammarah bisu yang mana jiwa jiwanya sentiasa mengajaknya untuk melakukan kejahatan Maka ubat bagi jiwa Bagi orang yang memiliki jiwa ini adalah dia beriman kepada Allah SWT Dan akhirnya apabila dia beriman kepada Allah SWT Jiwanya akan berubah kepada tingkatan yang seterusnya itu jiwa lawamah Yang mana jiwa ini ketika ini Orang tadi apabila melakukan dosa, jiwanya akan membentaknya dan akan setiasa mencelanya mengaku dia melakukan dosa. Maka ketika itu dia akan merasa bahawa dia bersalah kerana dia melakukan dosa kerana jiwanya mencelanya atas dosa yang dilakukan. Maka zikir bagi jiwa orang yang memiliki uh, hati uh, lawamah atau nafsu lawamah ini adalah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apabila jiwa ini semakin meningkat semakin meningkat dia akan meningkat kepada tingkatan yang seterusnya bernama jiwa mutmainnah iaitu jiwa orang yang sudah memiliki uh, ketenangan kerana atas dasar dia sudah uh, sudah sampai ke makam yang seterusnya dan ketika itu dia akan menyerahkan segala urusannya dan dia akan redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan zikrul mutmainnah wa huwa ya Allah zikir bagi jiwa yang yang yang yang mutmainnah ini adalah Allah Allah daripada kerasulun ini jiwa jiwa lawamah zikirnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka jiwa orang yang mutmainnah ketika itu jiwanya ah, zikirnya adalah Allah Allah itu dengan hanya menyampaikan lafzul jalalah seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah jiwa mutmainnah ini apabila semakin meningkat dia akan berubah ke jiwa radiyah iaitu jiwa dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa dan dia menyerahkan segala segala segala apa yang ingin lakukannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa maka ketika itu urusannya semuanya diserahkan kepada Allah dan hasil daripada orang yang ini jiwa ini Allah Subhanahu Taala akan menyelamatkannya daripada semua kejahatan termasuk kejahatan dirinya sendiri. Dan ketika itu zikir bagi pemilik jiwa ini adalah dengan zikir hu. Hu iaitu bermaksud dia iaitu Allah Subhanahu Taala. Maka apa? Oh iya. Hu iya. Hu adalah uh, nama ismu hu iaitu uh, nama bagi Allah Subhanahu Taala dengan maksud dia. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, jiwa ini akhirnya akan terus meningkat dan apabila ia sampai ke tingkatan yang seterusnya, jadilah ia jiwa mardiyah iaitu ketika itu jiwanya adalah jiwa dalam keadaan dia sudah uh, dicintai dan diridai oleh Allah maka jadilah segala pergerakannya adalah berdasarkan la haula wala quwata illa billah iaitu tangannya tidak akan melakukan hanya melainkan dengan keizinan Allah dan arahan Allah dan semua jasadnya ad- hanya akan bergerak dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah dan berdasarkan la haula wala quwata illa billah maka ketika itu para hadirin yang dirahmati Allah zikir bagi jiwa mardiyah ini adalah yang yang berbunyi hayyun qayyum أما بحر الهوى فهو فرع من دخول النفس الأمارة فالنفس الأمارة تدل على هواها فتقع في بحر الهوى وبحر الهوى آخره أن يعبد الإنسان نفسه أفرأيت من اتخذ هذا هواه وأبى الله الله على علم ولذا يحرم رسوم بحر الهوى مطلقا Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara <coughs> di antara lautan yang seterusnya yang bersifat maknawi adalah lautan hawa nafsu. Yang ini adalah salah satu cabang daripada cabang uh, nafsu ammarah bisu. Kalau min tahu min tahu ibadah nafsu dan ammarah. Ammarah bisu. Jadi uh, lautan hawa nafsu ini adalah cabang daripada cabang-cabang uh, jiwa orang yang memiliki jiwa amarah nafsu yang biasa mengajaknya untuk melakukan kejahatan. Penghujung kepada lautan hawa ini eh, hawa nafsu ini tidak lain tidak bukan adalah manusia itu akan menyembah dirinya sendiri dan menyembah hawa nafsu sendiri. Maka para hadirin yang Allah haram secara mutlak sama sekali untuk kita berlayar di atas lautan hawa nafsu ini. مع العلم بأن النفس المؤمنة قد تقع في الهوى أحيانا ويكون من باب الكفر العمل إلى الكفر الاعتقاد. ولذا لابد أن يراقب الإنسان نفسه ولا يظن أن بحر الهوى تصل بالكافر لكن قد يقع فيه المؤمن من باب الكفر العملي إلى الكفر الاعتقاد. أما النفس اللوامة الكافرة فتقع في بحر الهوى عملا واعتقادا والمؤمن قد يقع في بحر الهوى عملا لا اعتقادا ولذا عليه أن يحذره ولا يظن أنه بإيمانه قد أمن بحر الهوى فإن الخواطر الشهوانية تأتي للإنسان في كل لحظة فالإنسان تدور عليه أربعة خواطر خواطر شهوانية نفسانية وخواطر ملكية وخواطر شيطانية وخواطر إلى دين فكل إنسان لا يسلم من أي بحر من التفارق التي تتجاذبه إلا أنه وجب عليه في هذه الحالة أن يراقب نفسه فبحر النفوس يقوم على المراقبة فإن لم تكن تراك فإنه يراك لابد أن تراقب نفسك حتى لا تقع في هوى أي بحر من البحار التي تحول بينك وبين الوصول إلى مولاك ولذا قام طريق أهل التصوف على المراقبة والمخالفة ومبناهما على العلم الشرعي المنضبط بالقرآن والسنة Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kadang-kadang jiwa seorang mukmin itu kadang-kadang tenggelam juga dan jatuh ke dalam lautan hawa nafsu. Namun seorang jiwa mukmin yang jatuh ke dalam lautan hawa nafsu tidaklah bermaksud dia telah kufur dari segi akidahnya ataupun dia telah keluar daripada agama Islam. Namun kekufuran yang berlaku hanya dari segi amalan iaitu dia tidak melakukan perbuatan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang berjiwa dengan jiwa Islam. Berbeza dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Apabila dia jatuh ke dalam lautan Hawa nafsu Dia telah kufur dari segi aktiqat dan juga amalan Hadirin yang dirahmati Allah Manusia itu kadang-kadang Dia akan disinggahi juga Dengan bisikan-bisikan syahwatnya Kerana kalau dilihat Di sana ada beberapa bisikan-bisikan Ada di antaranya bisikan uh, syahwat Ada bisikan para malaikat ada bisikan daripada syaitan dan bisikan yang terakhir adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita mengharungi lautan-lautan ini hendaklah kita berada setiasa menganggap bahawa Allah setiasa memahdikan kita atau dengan istilahnya al-muraqabah dan sesungguhnya asas kepada al-muraqabah ini yang difahami dan dinyatakan oleh para ulama tasawuf adalah kita memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. فإذا التزمت بما قدمنا فتح لك بحر المعرفة فصرت من أهل المعارف وبحر المعرفة لابد أن يكون منضبط بشاهدي عدل من القرآن والسنة فكلما أشرف عليك معنى من المعارف عليك أن تعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقهما فصرح به وإن خالفهما فاتهم نفسك فإن الإنسان ليس بمعصوم في إلهاماته ولذا بحر المعرفة لابد أن تقوم فيه بحذر لأنه يفتح لك في طريقك إلى المولاد يفتح لك أنواع من المعارف فعليك أن تنتقي من المعارف ما يطبق عبارته وما يكون موافقا للقرآن المسلم فلا تتكلم بكل ما تعرف فتأتي بالمخالفات وإن قلت ببعض المعارف وأسأت التعبير فقد يساء الفهم ويكون المعرفة حقيقة ولكن التعبير عنها هو الذي جعلها باطلة فعليك أن تحسن التعبير عن المعارف فإن لم تحسن فاتركها في قلبك تقول كيف شاء ولا تبح بالسر لأن الإباحة بالسر يؤدي إلى سوء الظن Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita kita telah uh, melakukan yang sepatutnya berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelum ini, maka ketika itu kita akan sampai kepada bahrul ma'rifah iaitu satu lautan yang penuh dengan ketahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka ketika itu kita akan dirizkikan dengan berbagai ketahuan ketahuan daripada khusus Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Maka ketika itu hendaklah apabila kita diilhamkan dengan sesuatu makrifah daripada Allah, hendaklah kita menimbangnya dengan dua timbangan yang adil, dua saksi adil yaitu al-kitab al-Quranul Karim dan juga as-sunnah iaitu sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya ilham yang kita terima tersebut bertepatan dengan al-Quran dan juga as-sunnah, maka berlaku maka bersyukurlah kepada Allah. Namun sekiranya ilham yang kita terima tersebut tidak bertepatan dengan al-Quran dan sunnah, maka janganlah kita uh, cela menaikkan adalah kita cela diri kita sendiri. Maka ketika itu para hadirin yang dirahmati Allah Danlah apabila kita nak menyatakan Makrifah yang telah dibeliskan oleh Allah kepada kita Danlah kita berhati-hati di dalam mentakbirnya Supaya jangan disalah anggap Maka sekiranya kita tidak mempunyai kemampuan Di dalam mentakbirkan Di dalam menyatakan Apa yang terkumpul dalam hati kita Yang telah dibeliskan dengan makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ilham daripada Allah maka janganlah kita menyatakan kepada orang ramai kerana kita tidak memiliki kemampuan di dalam menceritakannya. Namun sekiranya kita mempunyai kemampuan di dalam mentakbirkannya, dalam menyatakannya dengan gaya bahasa yang dapat difahami, maka ketika itu tiada masalah untuk kita menyatakan ilham yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kepada orang ramai. Namun sekiranya kita tidak mampu untuk menyatakannya dan mungkin ucapan yang kita akan ajukan membawa kepada maka hendaklah kita diam. أما بحر التوحيد فالله سبحانه وتعالى حذرنا أن نتكلم في هذا الأمر إلا بأدلة راسخة من القرآن والسنة على وفق ما بينه نبينا وهو أعرف الخلق بالله فلا تتكلم في علوم التوحيد إلا باحتياط بالغ لأنك تتكلم على الذات العلية والله سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه أي ذاته والنبي يقول كل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك ولما تكلم بعض الأولياء من بحار المعرفة ومن بحار التوحيد وأساءوا العبارة أسيء الظن بهم فاعترض عليهم ولذا عليك ألا تجعل نفسك في موضع ريبة واترك الأمر لله واسبح في بحار التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara lautan uh, lautan maknawi adalah lautan tauhid. Lautan tauhid ini iaitu apabila seseorang itu berada di lautan ini, dia akan mempunyai satu pengetahuan tentang zat tentang zat Allah Subhanahu taala ataupun tentang Allah Subhanahu taala maka hendaklah seseorang itu berhati-hati dengan penuh kesungguhan di dalam uh, mentakbirkan apa saja daripada lautan ketauhidan ini ini kerana kita sedang berbicara berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita mempunyai satu keperhatian yang sungguh dan tidaklah apa yang kita dapati daripada lautan tauhid ini tidaklah kita pastikan ia ini bertepatan dengan kitab Allah dan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar lautan tauhidan ini adalah betul-betul diambil perhatian dan penuh berhati-hati kita mendapati sebahagian para awliya Allah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapat istimewaan dari segi lautan tauhid ini Namun setelah mereka mendapat satu pilihan daripada lautan tauhid ini namun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mentakbirkan apa yang mereka rasai akhirnya apabila mereka tetap menyatakan juga isi hati mereka dengan uh, lafaz yang tidak mampu mereka menyatakan hakikatnya akhirnya mereka telah Uh, membawa kepada satu ucapan yang disalahertikan dan akhirnya masyarakat mula menganggap uh, silap, menganggap salah faham terhadap mereka. Maka atas dasar itulah, sekiranya seseorang tidak mampu untuk mentakbirkan apa yang berada dalam kalbunya hasil daripada uh, kurniaan Allah Subhanahu taala yang diambil daripada lautan tauhid ini maka hendaklah dia tidak menyatakan kepada orang ramai supaya ini tidak disalahertikan dan kita menjauhi sebarang perkara yang membawa kepada tuhmah dan membawa kepada fitnah itu adalah lebih dituntut. ولذا يقول سيدي عبد السلام المشيش في صلاته المشيشية المشهورة وانشدني من أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد إلى قضاء تنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالتوحيد له أوحال فإن النصارى وحدوا الله ولكن جعلوا له ابن وإن اليهود وحدوا الله ولكنه جعلوه جسما وجعلوه بخيلا وجعلوه يده مقبوضه فوقعوا في أدخال التوحيد وجعلوا لله ابنا وهناك من طوائف بعض المسلمين من كسه الله ونسبوا له جوارح فوقعوا في أدخال التوحيد وهناك من عقلوا الصفات بالكلية كبعض الفلاسفة فقالوا أنها ذات غير موصوفة لأن الوصف عندهم يؤدي إلى التعبد فوقعوا في أوحال التوحيد ولذا استعاد من ذلك كله سيدي عبد السلام الحشيش وقال انشدني من حال التوحيد أي أو حال بحر التوحيد لأغرق في فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar lautan tauhid ini adalah satu perkara yang betul-betul perlu diambil perhatian yang penuh dengan keprihatinan dan perlu untuk uh, untuk berhati-hati padanya. Maka terasa itulah uh, Sayyidi Abdul Salam Al-Mishishi ابن بشيش ini Bashish أو نشيش شيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي المدفون في دار في جبل العلم في المغرب شمال غرب المغرب زرته في شعبان المغرب Sidi Abdul Salam Ibn Al-Bashishi menukilkan satu ucapan yang berbunyi Wahai Tuhan, ambillah aku daripada mana kita ke ketauhidan ini Pergilah, bawalah aku kepada luasnya tanzihmu uh, Mensucikanmu, Ya Allah, Ya Allah Ucapan ini menunjukkan bahawa bagi tauhid itu ada mana petakanya ataupun ada bahayanya Iaitu apabila uh, seorang itu tidak berhati-hati di dalam menyatakan zat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, golongan Yahudi mereka uh, mentauhidkan Allah, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Dalam masa yang sama, mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala berkisir menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang miskin dan fakir. Golongan Nasara mereka menyatakan kan keesaan Allah Subhanahu Taala dalam masa yang sama mereka menganggap Nabi Allah Isa alaihissalam adalah anak kepada Allah Subhanahu Taala bahkan sebahagian golongan muslim ada juga yang menganggap bahawa Allah Subhanahu Taala berjasad dan sebagainya maka antara itulah Sidi Abdul Salam Ibnu Bashish menyatakan bahawa meminta supaya Allah Subhanahu Taala mengeluarkan beliau daripada malapetaka ataupun mara bahaya tauhid iaitu daripada malapetaka yang bakal diterima bagi orang yang tidak berhati-hati mencedok lautan tauhid ini agar beliau dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluasan tanzih iaitu mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat yang tidak selayaknya. نأسف للإطالة لكن لابد من الإشارة لبعض المعاني التي تدل عليها أحاديث النبي فحديث النبي له ظاهر وله باطن بد ألا تقف مع الظاهر وإلا تكون من أهل الظاهر ولكن كل من أهل الاعتماد والعبرة تنظر إلى باطن اللفظ فإنه هنا يقول يصلي في السفينة قائما أي لا بد أن تكون راكبا في أي بحر سفينة تناسبه حتى تكون طائعا لله على كل حال فأنت في بحر النفوس لابد أن تكون سفينتك مكونة من ألواح الشريعة وإلا وقعت فكل بحر له سفينة تناسبه وأنت مثلا في بحر الهوى لابد أن يكون هناك سفينة مكونة من ألواح الإيمان بالله ومراقبة الله عز وجل والخشية من الله والخوف من الله وأنت في بحر النفوس لابد أن تكون واضعا في سفينتك أساس من التواضع ومن انكسار النفس ومن الاضطرار ومن اللجوء إلى الله وكل ذلك فكل سفينة لها ما يناسبها في البحر الذي تسير فيه فإن لم تستطع أن تصلي في سفينة بحرك الذي أنت تشغل به قائما فأتي من أوامر النبي ما استطعت فإن لم تستطع قائما فصلي جالسا أي إن لم تستطع أن تمنع نفسك بالكلية فراقبها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسلم أي اترك لها الحبل أحيانا إن لم تستطع أن تبهرها بالكلية اترك لها البحر أحيانا الحبل أحيانا حتى تمرح في أرض الله ثم راقبها بإنظار الشرع الشريف وكلما وجدتها سوف تخرج عن قيادك فشد اللجام لجام الشرع لجام الأمر بالنهي بالنهي والأمر بالمعروف هكذا يكون لكل بحر معنى ولكل سفينة مكونات يناسب البحر الذي تسير والله تعالى على وعلم Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon kemaafan di atas uh, perbincangan yang agak panjang dalam bahasa ini. Namun uh, apabila ada perkara yang perlu kita ambil daripada bukan sekadar zahir, maka kita juga perlu memerhatikan apa yang berada di sebalik tabir hadis bagi Rasul sallallahu Inilah yang dituntut supaya kita jangan sebab melihat Zohir satu hadis tapi kita cuba menyelami apa yang tersendung di sebalik bicara sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak semata-mata menjadi menjadi orang yang hanya menjadi orang zahir sebaliknya turut melihat apa yang berada di sebalik sabda baginda Rasul. Para hadirin yang dirahmati Allah, setiap lautan itu ada kapal yang sepatutnya. Maka apabila kita berlayar di atas mana-mana lautan, hendaklah kita mempersiapkan kapal yang sepatutnya supaya kita tidak karam dalam lautan tersebut. Lautan dunia contohnya, sewaktu kita berlayar di atas lautan dunia ini, maka kapalnya semestinya tidak lain tak bukan terdiri daripada papan-papan iaitu syariat Allah Subhanahu Taala. Ketika kita berada di lautan hawa nafsu, maka tidak tidak lain tak bukan kapal yang sepatutnya kita naiki adalah kapal yang mana papan-papannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Taala. Ketika kita berada di atas lautan uh, Al-Nufus, awal nafsu Maka lautan uh, lautan nafsu atau nafsu ini Tidak lain tidak bukan Kapan ini adalah kita tawaduk kepada Allah SWT Dan kembali kepada Allah Maka setiap kapal ada lautan Dan setiap lautan ada kapal yang sepatutnya uh, khusus untuk uh, kapal tertentu. Setiap lautan perlu ada kapal yang tertentu yang khusus untuk mampu digunakan daya di atas lautan tersebut. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود هذا يدل على ان إزالة أي تشويش يمنعك من الخشوع في الصلاة أمر مطلوب ولو أدى إلى زيادة الحركة حيث أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض غير مفروشة فكانت تكون شديدة الحر فكانوا إذا أرادوا أن يضعوا جبهتهم على الأرض منع سكونة الأرض من الخشوع والسجود فكانوا يجعلون جزءا من ثورهم على الأرض مكان جبهتهم حتى يؤدوا السجود خلف النبي بلا تشويش فإزالة التشويش في أثناء الصلاة أمر مطلوب Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-27 ini mengajar kepada kita bagaimana Uh, menghilangkan sebarang gangguan yang boleh menyebabkan hilang konsentrasi kita dalam solat adalah satu perkara yang dituntut walaupun ianya membawa kepada pergerakan-pergerakan di dalam solat sebagai contoh Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini menyatakan bahawa beliau dan para sahabat yang lain solat di belakang bagi Nabi SAW dalam satu solat jemaah lantas setiap daripada kami kata beliau meletakkan satu pakaian di tempat sujud masing-masing supaya dapat menghalang kepanasan. Ini kerana ketika itu tidak ada pelapik uh, eh, yang dihamparkan pada tanah. supaya pada zaman kita pada hari ini, sebab ini semayang betul di atas tanah, maka menyebabkan bahang tanah itu sekiranya tidak ada sebarang benda yang melapik membawa kepada hilangnya kekhusyukan dalam salat lantas Sayyidina Anas dan para sahabat yang lain meletakkan eh, beberapa seumpama pakaian di atas tanah sewaktu mereka uh, di, di bahagian tempat mereka sujud supaya ia menghalang uh, daripada kepanasan dan tidak mengganggu konsentrasi para sahabat daripada uh, yang yang sedang melakukan solat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على ان النبي اطلع على ذلك لان النبي كان يرى من خلفه واطلاع النبي عليه واصراره له دل على جواز فعله Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan ma'an nabi iaitu bersama dengan nabi. Kami sembahyang bersama dengan nabi. Ini menunjukkan bahawa perbuatan para sahabat tadi diredai oleh baginda nabi. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki satu keistimewaan iaitu apabila baginda menjadi imam, baginda dapat memerhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang menjadi makmum baginda walaupun baginda tidak berpaling dan ber, uh, berpaling sekalipun baginda tidak berpaling ke arah mereka maka apabila nabi solat bersama menjadi imam kepada para sahabat dan kadang para sahabat meletakkan sebarang uh, alas di tempat sujud sewaktu solat maka ini menunjukkan perbuatan para sahabat tadi diterima dan diizinkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam وفهم من هذا الحديث الإمام مالك بن أنس على جواز وضع جزء من الثوب الذي على جسم المصلي ولو كان يتحرك بحركته على الأرض أثناء السجود ولو ترك أمي هكذا لو وضع طرف أمي وسجد عليها كانت صلاته صحيحة عند المالكية ولو كان جزء الثوب هذا يتحرك بحركته عند الإمام مالك فهم من هذا الحديث هكذا أما الشافعي فقال لا بد إذا وضع ثوبا على الأرض ليسجد عليه ألا يتحرك بحركته بحيث يكون إما منفصل عن جسم المصلي أو يكون طويل بحيث أنه إذا وقف أو جلس لا يتحرك من الأرض وعلى أن فهم الشافعية طريقة مختلفة عن فهم المالكية والحديث الأحد هذا يدلك على أن المذاهب هي طرق فهم تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل له وجه والله تعالى أعلم Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu taala anhu dalam memahami hadis yang ke-27 ini berpandangan bahawa seseorang yang sedang solat diizinkan untuk menjadikan pakaian yang sedang dipakainya sebagai pelapis uh, sewaktu sujud sekalipun pakaian yang menjadi pelapik tersebut akan bergerak dengan pergerakan orang yang salat seumpama yang telah digambarkan oleh fadilatul syekh tadi pun begitu dalam mazhab imam asy-syafi'i radhiyallahu taala al-imam asy-syafi'i berpandangan bahawa maksud uh, hadis yang kedua tujuh tadi adalah sama ada pakaian yang dijadikan sebagai pelapik itu tidak dipakai ketika itu oleh orang yang sedang bersolat ataupun orang yang bersolat tadi menjadikan salah satu juzuk daripada pakaian ini sebagai pelapis. Namun bahagian tersebut tidak bergerak dengan pergerakan imam. Sebagai contoh, uh, katakan ini saya contoh saya bawa untuk mudahkan faham. Sebagai contoh, uh, seorang yang sedang solat dengan serban yang begitu panjang, lantas hujung kain serban ini diletakkan di tempat sujud. Sekalipun dia bergerak rokok sujud dan sebagainya, kain sujud apa kain serban yang berada di tempat sujud itu tidak boleh bergerak dengan gerakan musalli orang yang solat maka berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i orang yang sedang solat dengan menjadikan hujung serban yang panjang di tempat sujud dan di sujud di tempat tersebut solatnya dianggap sah dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang ke-7 ini berdasarkan kefahaman mazhab Imam Asy-Syafi'i jadi pada sini kita mendapat satu kesimpulan bahawa kadang-kadang para, para ulama berbeza pendapat sedangkan hujah mereka adalah hadis yang sama kerana perbezaan kefahaman setiap para ulama terhadap satu hadis ini bermakna setiap para ulama itu memiliki hujah dalam setiap uh, kenyataan yang mereka keluarkan. ولذا الشافعية يجب أن يرفع عمامته أو غطاء رأسه عن جبهته حتى تلتقي بالأرض عند السجود فإن رفع جبهته بالكلية هكذا وسجد هذه الصلاة صحيحة عند المالكية والأحناف باطلة عند الشافعية ولذا الخروج من الخلاف مستحب حتى الشافعي حتى المالكي يجعل جزء من جبهته يلمس الأرض لأن الخروج من الخلاف مستحب Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas hadis yang ke-27 ini berdasarkan mazhab Al-Malikiyah dan juga Al-Ahnaf, sekiranya seseorang sujud dengan menjadikan uh, kopiah ataupun serban yang dipakainya menutup seluruh dahi sebagai pengalas ketika sujud maka sembahyangnya sah walaupun begitu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah kerana pakaian yang berada di kepala akan bergerak dengan pergerakan orang yang sedang solat nah Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a قائمة في القبلة فأكدها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى مقامة في القبلة أي مقام خرج من الأنف وقد جف على القبلة دل على أن هناك إنسان بصق في القبلة فالتصق البصاق على جدار القبلة وجف فالنبي وجده على هذه هديتها يدلك أولا على أن النبي كان يتفقد المسجد من نظافة من حيث نظافته قبل صلاته ولذا وجب تنظيف المساجد ووجب على إمام المسجد أن يتفقد نظافة المسجد وأن يتابع ذلك بنفسه وأنه وجد تقصير يفعله بيده فالنبي لم يكلف أحدا يزيل المقام بل أزالها بيده الشريف وكان يتمنى أي صحابي أن يقول له النبي زلها فيزلها ولكن النبي بين أن الإمام عليه أن يكون قدوة للناس وأنه لا يتأذى بفعل شيء ولو كان هذا الشيء في ظاهره عند الناس أمر حقير أو ضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن نظافة المسجد أمر عظيم فعلى كل إمام أن يتفقد مسجده وأن يتفقد نظافته فإن وجد تقصير فلينظفه بنفسه فإن وجد الناس الإمام منظف بنفسه كان هذا حماسا لهم أن ينظفوا المسجد قبل دخولهم فهو أسلوب تربوي عظيم أن تقوم أنت بنفسك بما تريد أن تأمر الناس به فيلتزمون به مباشرة ولما فعل ذلك ظهر أثر الكراهية على وجه النبي أي أن النبي يكره هذا الفعل كيف يكون مسجد المسلمين خصوصا جهة القبلة وهي الجهة المشرفة تكون موضع لأن تكون فيها هذه القذارة والمستقذرة ودل أيضا على طهارة المقامة وأنها مستقذرة طاهرة لأنه لم يغسل مكانها بل فكها فقط فلو كانت نجسة لغسل مكانها فدل أيضا على أن ليس كل مستقذر نجس بل هناك بعض النجاسات من المستقذرات أي كل نجس مستقذر وليس كل مستقذر نجس فالعرق مستقذر لكنه طاهر الريق مستقذر لكنه طاهر النخامة التي تخرج من الفم عند السعال أو عند التمخض هذه مستقذرة ولكنها طاهرة كل ذلك أخذنا من حديث النبي لأنه عندما وجد المقام حكها ولم يصلنا ورأينا الكراهة دل على أنها مستقذرة والمساجد لابد أن تكون منزهة عن كل مستقذر والله تعالى أعلم Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-8 ini menceritakan kepada kita bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid lantas tiba-tiba baginda mendapati di arah kiblat masjid ada imus yang telah kering yang dipalitkan di arah kiblat bagi masjid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala baginda telah pun menggoreskan imus yang telah kering tersebut dengan tangan baginda sendiri dan didapati pada wajah baginda akan kemurkaan dengan sikap tersebut sikap orang yang meletakkan himus di tempat tersebut di sini kita mendapati beberapa pelajaran di antaranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mementingkan kebersihan masjid dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis ini selaku ketua menunjukkan satu contoh yang begitu baik apabila baginda sendiri yang menghilangkan kotoran tersebut dengan tangan baginda sendiri yang mulia dan baginda tidak pula menyuruh orang lain untuk melakukannya dan ini menunjukkan bahawa kita adalah melakukan satu perbuatan yang baik khususnya orang yang berjawatan tinggi dan tidak perlu pula kita hanya mengarahkan orang lain kerana sekalipun perbuatan kita itu dianggap uh, tidak selayaknya bagi orang lain namun apabila ia adalah perbuatan yang baik maka janganlah kita menganggap perbuatan itu satu perbuatan yang tidak baik Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang yang yang yang bersikap yang mempunyai jawatan kepimpinan melakukan perbuatan seperti ini seperti membersihkan masjid maka ia akan membawa kesemangat orang lain orang awam yang lain untuk turut melakukan perbuatan yang sama maka tindakan Rasulullah SAW ini sebenarnya memiliki satu sikap yang baik untuk menggalakkan orang dalam uh, eh, memelihara ke kebahagiaan masjid dalam masa yang sama kita juga dapat satu pelajaran bahawa hingus ataupun kahak tidaklah dianggap sebagai najis tapi ia adalah satu benda yang dianggap kotor dan menjijikkan. Maka setiap benda yang kotor itu tidak semestinya najis. Namun setiap najis adalah satu benda yang yang mengotorkan dan menjijikkan. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها لعباده أدب من آداب المصلي مع مولاه فقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه ينادي ربه أو ربه بينه وبين الكتب ينادي ربه لأنه يقرأ القرآن والقرآن كلام الله فالمتلو هو كلام الله وكلام الله صفه والصفة لا تفارق الموصوف فكأنه عندما يقرأ القرآن يحدث منه قراءة ويكون الذي يقرأه كلام الله فكأن حدثت المناجاة حقيقة فهو يتلو والله يتكلم على لسانه فلا نقول الله يتلو فالعبد يتلو القرآن والله يتكلم على لسان العبد فتتم المناجاة من العبد تلاوة ومن الله كلام فالقرآن كلام الله فهي طيب مناجاة حقيقية على هذا المعنى فهو ينادي ربه حقيقة أو الشك من الراوي هل النبي قال ذلك أو قال ربه بينه وبين القبلة أي أن الله تجاهه وهذه الجهة تدل على أن الله بكل شيء مفيد لأن المجسمة قالوا أن الله على العرش فكيف يكون على العرش ويكون جهة كل مصلي في كل وقت في كل مكان هذا ينبني عليه التجزئة وينبني عليه التعبد والله مستحيل في حقه التجزؤ أو التعبد ودل على بطلان أهل الحلول وأهل التكسير الذين قالوا أن الله على عرشه بذاته وأن الله سبحانه وتعالى يقولون أنه في جهة محددة فلو كان في جهة العلوم فكيف يكون بينه وبين القبلة فهذا دليل على أن مذهب أهل السنة في تأويل مثل هذه المعاني هو الأولى من جعله على الحقيقة لأنه يؤدي إلى تحيز الله وكيف يتحيز هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى يقول لا يحاط به علما لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى فهذا دليل واضح على أن الله ربه بينه وبين القبلة أي أن القبلة جهة التشريف نسبها الله إليه من باب نسبة التشريف كما قال بيت الله كما قال ناقة الله فهذه نسبة نسبة تشريف وليست نسبة حلول أو تبعيد روح الله أي الروح التي خلقها الله شرفها الله فهي نسبة تشريف لا نسبة تبعيد وحلول أي أن الله بينه وبين القبلة أي أن هذه الجهة جهة مكرمة شرفها الله نسبها لنفسه سبحانه وتعالى فعليك أن تحترمها ولا تواجهها بأقدار فكيف تدخل في جهة الكعبة فقد نهاك النبي قبل ذلك أن تقول متوجها للكعبة أو أن تقضي حاجتك وأنت متوجها للكعبة لأنها جهة مشرفة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك البدعة فنسبها إلى الله نسبة تشريك لا نسبة حلول أو تحديد فالله سبحانه وتعالى لا يحب الحق ولا يقيده طيب Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dinyatakan bahawa orang yang sedang mendirikan solat itu Dia sebenarnya sedang berbicara ataupun sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Dan sebenarnya memang berlaku berbisik-bisik atau berbicara dengan Allah sewaktu seseorang sedang mendirikan salat Ini kerana apabila orang itu mendirikan salat, dia akan membacakan ayat suci Al-Quran yang kering. Dan apabila ketika itu, apabila dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, maka hakikat yang berlaku adalah dia membacakan ayat Al-Quran dan terzahirlah firman Allah Subhanahu Wa Taala kalam Allah Subhanahu wa taala melalui lisan orang yang sedang melakukan solat tadi akhirnya berlakulah uh, perbisikan ataupun dialog antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu ter, uh, berlakulah terjadi kalam Allah Subhanahu wa taala pada lisan orang yang bercakap tersebut maka inilah yang dimaksudkan dengan Uh, bercakap-cakap ataupun berbisik-bisik di antara orang yang sedang melakukan solat dengan orang yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin yang dirahmati Allah. Ucapan wa inna may yunaji rabbahu au rabbuhu bainahu wa al qiblah kalimah aw ataupun terjemahnya atau adalah ketidakpastian daripada rawi hadis ini. Dan maksud rabbuhu bainahu wa al qiblah Tuhanmu di antaranya dan di antara kiblat adalah Tuhanmu. Maksudnya adalah di hadapan kiblat di hadapan di arah di hadapan orang yang sedang mendirikan solat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Dalam masa yang sama, ucapan ini sebenarnya membatalkan ataupun menolak dakwaan golongan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dengan mengatakan Allah Taala berada di langit dan sebagainya. Kerana Bagaimana Allah yang berada di langit tiba-tiba boleh berada pula di hadapan orang yang sedang mendirikan solat? Ini menunjukkan bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung dikepung dengan sebarang arah. Sebaliknya Allah yang mengepung seluruh arah, seluruh arah. Dan dalam masa yang sama membatalkan semua pandangan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di sebarang tempat. Maksud Allah Taala berada di kiblat dalam hadis ini adalah Nabi SAW menisbahkan kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi ini menyatakan bahawa kiblat ini adalah tempat yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di dalam uh, perbahasan ini banyak kita jumpa bagaimana Nabi menisbahkan kemuliaan uh, suatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mendengar kalimah baik Allah yang memasuki rumah Allah. Bukanlah Allah tinggallah rumah sebab ianya dimuliakan rumah tersebut dan tak disebahkan kepada Allah. Kita mendengar naqatullah iaitu apa namanya unta Allah. Bukanlah unta itu uh, mempunyai uh, hubungan dengan Allah sebagainya. Namun unta itu maknanya dimuliakan oleh Allah. Allah iaitu ruh yang diciptakan oleh Allah. Bukan diambil daripada, bukan ini daripada juzuk ataupun daripada zat Allah SWT. Bermaksud ini satu kemuliaan dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini Iaitu Allah di antaranya dan di antara Qiblat Maksudnya Allah SWT memuliakan arah Qiblat Maka sekiranya arah Qiblat adalah arah yang dimuliakan oleh Allah Bagaimana seseorang boleh menjadikan arah tersebut Sebagai tempat untuk dikotori Dalam kita melaksanakan Dalam kita kodok hajat pun contohnya Kita tidak dibenarkan menghadap Qiblat Maka arah Qiblat adalah arah yang sepatutnya dimamati ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل من كان في فمه مقامة ماذا يفعل بها أيبتلعها أم يطلقها فقال فلا يطلقن في قبلته ولكن عن يساره عن يسارها كان إن لم يكن بجواره إنسان وكانت الأرض غير مفروشة لأن المسجد أيام النبي لم يكن مفروشا بالمكت وغير ذلك كما يحدث الآن كانوا يصلون على الحصباء وعلى الحصب فكانت الأرض تتشرب فلا يبصق إلا عن يساره إن كان منفردا أو تحت قدمه إن كان منفردا أو إماما أما إن كان بجواره مصلين مأموما ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه هكذا ثم تركه يمكن هذا يتم في المنديل الآن تضعه في يده ثم تضعه في جيبه هذا يمكن فعل ذلك هذا إذا كنت مأمون فكأن النبي بين حال المنفرد وحال المأمون حال المنفرد في مسجد أرضه غير مفروشة له أن يمسك عن يساره أو تحت قدمه أما إن كان بجواره يصلي سواء كان مأموما أو في مسجد يصلي وبجواره آخر يصلي ويكون هذا المسجد مفروش ففي طرف ثوبه كالمنديل الخاص به ثم بعد ذلك يضمه على بعضه هكذا ويضعه في جيبه هذا من آداب النبوة حتى يبين الإنسان كيف يتخلص من المقامة التي في فمه التي تمنعه من حسن القراءة لأن القراءة مطلوبة فإن أخطأ في فمه قد تؤدي إلى أنه لا يستطيع أن يتم القراءة فعليه أن يزيل المشوش الذي قد يؤدي إلى عدم حسن القراءة والتلاوة ثم بعد ذلك في قضية أخرى لماذا لم يقل النبي ابتلعها فهناك احتمال آخر يمكن أن يبلعها فاختلف الفقهاء في هذه المسألة لأن النبي لم يقل يبتلعها فدل على أن إخراجها أفضل من بلعها والنبي لم يجعل بلعها أحد الحدود طب إن إيه ابتلعها هل ماذا يكون؟ هل صلاته صحيحة ولو كان صائما هل أفطر في صومه أم لا؟ خلاف بين المذاهب فعند المالكية لا شيء فيها إن ابتلعها لا شيء فيها ولا يؤثر في صومه ولا يؤثر في صلاته ولكن الأولى إخراجه وعند الشافعية إن كانت في مقدم الفم وابتلعها بطل الصوم وبطل الصلاة وإن كانت في مؤخر الفم أي خلف مخرج الخاء أو الحاء على وزنان ففي هذه الحالة له أن يبتلعها لأنها بعيدة عن هذا تفصيل البلع بالنسبة للصلاة والصوم عند الفقهاء أما النبي فلم يأتي بحل البلع أصلا لأنه مستقذر والمسلم الأولى به ألا يتناول مستقبله فعليه أن يخرجه أولى فإن أخرجه لا يخرجه ويخرج صوت حرف وإلا بطل الصلاة عند الشافعية فلا يقول مثلا تف تاء فاء هكذا خطأ لأنه كأنما نطق بكلمة أجنبية فعليه أن يخرجه بلا صوت أو بصوت لا يستفيد منه أحد كل هذا تفاصيل في المسألة على كل إنسان فقيه أن يعلمها حتى تتم صلاته على صورة صحيحة والله تعالى أعلم سيدي بالنسبة لمذهب المالكية لو بلع لو ابتلعها حتى وهو لا يضر لأنها منه كريقه قاسوها على الريق أنت إذا ابتلع طريقة فأنت صائم هل تخطئ؟ فقاسوها على الريق فهمت؟ أدري من رحمة الله سبحانه وتعالى Ah, hadis ini turut menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar cara yang sepatutnya dilakukan sekiranya seseorang itu mendapati bahawa uh, dia mempunyai kahak yang berada dalam rongganya adakah dia pun apa yang perlu dilakukan atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa hendaklah seseorang itu meludah kahaknya ke arah kiri ke arah pihak kiri ini sekiranya di sebelah kiri orang yang sedang solat itu tidak ada orang lain. Tapi kalau ada orang, janganlah diludah ke arah kiri. Nanti kena kepada orang semua. Ataupun sekiranya masjid yang ada itu uh, tidak memiliki sebarang kapek, bolehlah diludah ke arah kiri. Namun sekiranya ada kapek sebagaimana pada hari ini, tidak boleh diludah ke arah kiri. Dan juga sekiranya kalau tak mudah ke arah kiri, boleh juga diludah di bawah tapak kakinya. Ini sekiranya masjid itu tidak memiliki kapek ataupun uh, itu masjid yang tidak memiliki sebarang hamparan. Sekiranya masjid itu uh, memiliki hamparan, sebagaimana pada hari ini, maka tidak boleh diludah ke kapek ataupun uh, hamparan tersebut. Namun Nabi SAW juga mendatangkan satu contoh yang lain, iaitu, iaitu Nabi SAW Uh, menjadikan selendang baginda dan baginda berudah di sana tersebut antara baginda menggosok-gosokkan uh, ujung selendang yang diudahi tadi uh, iaitu dengan cara tersebut ya. dan pada zaman hari ini kita juga boleh menggunakan tisu uh, berkahak buang di tisu dan uh, menyimpannya kembali hadirin yang dirahmati Allah SWT kahak yang berlaku akan menyebabkan kita tidak dapat membaca uh, Al-Quran Al-Karim dan tidak dapat uh, tidak dapat membaca Al-Quran Al-Karim dalam solat dengan baik. Maka di antara rasa itulah Nabi SAW mengajar kita, kita cara-cara begini iaitu sama ada berludah ke arah kiri atau meludah ke, ke bahagian uh, arah kaki kita ataupun kita meludah pada pakaian yang bergantung pada diri kita. Dalam masa yang sama para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tidak perlu menyatakan dari sudut menelan mudah tersebut. Maka adakah menelan mudah tadi membawa kesan kepada salat atau tidak? Dalam masa Imam Malik, eh, Imam Malik menyatakan orang yang sedang salat namun berkahak lalu di ditelan kehaknya tadi, maka salatnya sah. Dan kalau lagi berpuasa sekalipun, puasanya juga sah dan tidak batal. Dikiaskan supaya orang yang berpuasa yang menelan air liur maka solatnya tidak dianggap batal pun begitu hasil daripada apa yang dinyatakan oleh bagi dinar ini menunjukkan kepada kita mengeluarkan hak itu lebih baik daripada menelannya kerana bagi dia langsung tidak menceritakan tentang menelan hak Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang berkahak <coughs> orang yang berkahak sekiranya kahak itu berada pada awal pada, pada hujung mulutnya iaitu berdekatan dengan bibir pada kawasan bermula dengan bibir sampai sebelum uh, makhraj huruf ha ataupun kha berdasarkan dua pandang, pandangan Asy-Syafi'iyah dalam masalah ini maka sekiranya uh, kahak itu berada pada awal kawasan mulut iaitu bibir sampai sebelum uh, huruf ha itu sekiranya ditelan kahak tersebut orang yang sedang salat tadi batal solatnya dan kalau dia berpuasa batal puasanya. Namun sekiranya kehak itu berada di dalam kawasan dalam uh, rongganya iaitu pada kawasan uh, huruf ha ataupun kha pada kawasan sebelum itu maka ketika itu solat sekiranya dia menelan kehaknya solat dia tidak tidak batal dan puasanya juga tidak batal. Pun begitu sebaca eh, mengeluarkan kahak daripada mulut tidaklah berhati-hati jangan sampai membawa kepada uh, huruf ya seumpama seorang yang membuang kahak dengan mulut tu sebagai contoh menyebabkan berbunyi dua huruf yang ini membatalkan pula solat Kami buat itu sebab berputus. An ilqa al-qamah di masjid haram berputus. kan berputus. أما إن كان أرض ترابية تتشرب فلا شيء فيها ويتركها لقدم حتى تتشرب الأرض. لا شيء فيها لكن حرام في مساجد المسلمين الآن لأن مساجد المسلمين الآن مفتوشة ومبلطة ببلاط سيراميك ورخام وغير ذلك لا يتشرب فتبقى عليه تكون مستحضرة كالرخام التي رآها النبي وغيره عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الكيان ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وتوكله وتنعله هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل أمر فيه تكريم وتشريف يجعله بهذه الأمة وكل أمر ليس فيه ذلك يجعله باليسرى فيجعل يسره لخلائه يجعل يسره لإزالة النجاسة أو عندما أزال المقام أزالها بيده اليسرى فيجعل يجعل اليسرى لغير الأمور الشريفة ويجعل اليمنى للأمور الشريفة يصافح بها من صافح يأكل بها يبدأ بها لبسا ويؤخرها خلعا يبدأ بدخول المسجد بيمناه وإذا أراد أن يخرج يخرج بيسرى لأن الخروج من المسجد أقل من الدخول فيه فكل أمر يكون أقل من الآخر يبدأ كما أنت إذا أردت أن تلبس تبدأ بيمناك وإذا أردت أن تخلع تبدأ بيسرى وهكذا كان حتى إذا أراد أن يرجل رأسه يبدأ بيمناه صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يحلق شعره في الحج أو العمرة عندما ينتهي يبدأ بيمناه لأن الحلق عبادة والعبادة تشريك وكل أمر فيه تشريك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيه اليمنى وإذا أراد أن يتنعل أن يلبس نعله يبدأ باليمنى لبسا ويبدأ باليسرى قلعا ولذا قال الإمام إذا أردت أن تدخل المسجد فتخلع اليسرى ثم تضع قدمك على ظهرها ثم تخلع اليمنى وتدخل حتى تأكل سواء السنتين سنة الخلع اليسرى وسنة الدخول باليمنى حتى نبين ذلك وكذلك في طهوره كان إذا توضأ بدأ بالجهة اليمنى فالتيمم سنة من سنن الوضوء وسنة من سنن الغسل ففي طهوره سواء كان غسلا أو أو وضوءا أو تيمما كان يبدأ باليمنى هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التشبه بأهل الخير فأهل اليمين هم أهل الخير وفيه التشبه بأهل الخير كأن النبي يريد أن يعلم أمته أن يتشبهوا بأهل الصلاح وأهل التقوى فجهة اليمين جعلها الله جهة التوفيق وجهة الشمال جعلها الله جهة الخذلان فالنبي أراد أن تكون أمته على هذا الوفاق مع أهل اليمين في عاداتهم حتى يكونوا يوم القيامة من أهلها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua sunnah ini mengajar kepada kita bahawa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gemar menjadikan pihak kanan baginda uh, untuk tujuan perkara-perkara yang ada unsur-unsur kemuliaan yang menjadikan pihak tu juga pada perkara yang sebaliknya. Maka kita mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya ketika memakai pakaian baginda akan menyiapkan menjaruh pakaian dengan arah kanan dan ketika mencabut pakaian daripada jasad baginda baginda akan mencabutnya dari arah kiri begitu juga dengan ketika baginda mencukur kepala baginda sewaktu baginda mengerjakan uh, ibadah Eh, haji maka baginda akan mencukur daripada arah kanan terlebih dahulu kerana mencukur ketika itu adalah ibadah maka digalakkan daripada pihak kanan sehingga disebut dalam kitab bagaimana para ulama menyatakan sewaktu kita hendak masuk ke masjid kita disunatkan mencabut dari eh, mencabut kaki mencabut siku daripada kaki kiri terlebih dahulu namun kita disunatkan pula memasukkan menjadikan kaki kanan yang melangkah lebih awal maka sehingga diajar cabut uh, slipper daripada kaki kiri terlebih dahulu kemudian letakkan kaki kiri di atas slipper kemudian cabut kaki kanan dari slipper uh, kanan kemudian langkahkan kaki kanan terus ke arah masjid supaya kita mendapat kedua pahala iaitu pahala men- mencabut slipper bermula daripada kaki kiri dan memasukkan kaki kanan lebih awal ke dalam masjid sebelum kaki kiri ini tidak lain tidak bukan hasil tindakan Nabi ini adalah baginda mahu umat baginda sentiasa mempunyai persamaan dengan orang-orang yang mendapat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang yang memiliki kebaikan yang akan mempunyai syurga itu akan diberikan segala-galanya daripada belah kanan manakala orang yang akan diumbankan ke dalam neraka akan diberikan buku catatan mereka sebagai contoh daripada arah kiri. Maka Nabi mahu umat baginda daripada dunia lagi sudah mempunyai persamaan dengan orang yang bakal memiliki kebaikan di akhirat nanti. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه هذه سنة نبوية كريمة توافق عصر النبي لأن في عصر النبي كان الرجل يقدم إلى سفره فجأة فلا يعلم أهل بيته متى يقدم لا يوجد وسيلة للاتصال فكان إذا أتى فجأة ودخل على بيته ربما يكون غير مستعد لملاقاته خصوصا أيضا أنه كانت البيوت أيام النبي بيوت ضيقة لا تستطيع أن تستوعب الضيوف الذين يأتوا ليصافحوا الذي جاء من السفر فيضيق البيت على أهله فيأتي فجأة على البيت والبيت غير مستعد لملاقاته ثم يأتي الضيوف ويسلموا عليه فيحدث الحرج لأهل البيت وللمسافر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة سنة تناسب عصرهم أنهم إذا أتوا من السفر يأتون إلى المسجد أولا فيصلون تحية المسجد حتى يشيع خبر قدومهم فيعرف أهلهم أن أنهم قد قدموا يستعدون لملاقاتهم ويمزقون البيوت وتتزين المرأة لملاقات زوجها حتى لا يراها على صورة لا تحب أن يراها عليه وفي نفس الوقت يسارع الناس لمصافحة الذين جاءوا من السفر في المسجد حيث المكان متسع فإن انتهى من ذلك يذهب إلى بيته وقد صافح من صافح وسلم على من سلم واستعد أهل البيت لملاقاته فهذا كان يناسب عصر النبي وهي سنة حميدة جميلة علتها موجودة فإذا انتفت العلة أن تبقى السنة كما هي نعم تبقى السنة حتى ولو انتفت العلة لو أحببت أن تبدأ بالمسجد الذي بجوار بيتك أول ما تصل وأهلك يعرفون أنك قد وصلت لأن هناك اتصال عن طريق المحمول وعن طريق النت وعن طريق وسائل الاتصالات وهم يعلمون ما تقولون بالضبط ويستعدون لذلك وحتى ولو كان بيتك متسعا يتسع لانطلاقات الضيوف تبقى أن سنة النبي فيها بركة يعني ربما تكون أنت في زمنك هذا لا تحتاج هذه السنة لأن بيتك متسع ولأن أهلك علموا الأرض وقت قدومك قبل حضورك بمدة استعدت لذلك فلا يبقى لها علة ولكن يبدو أنها ليست علة ولكنها حكمة فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر للناس حياتهم لو كانت علة لم تفت السنة من العلة ولكن الحكمة لو زالت الحكمة غير منضبطة وليس فعلها للحكم ولذا نقول أن حكمة النبي ولا نقول علة ليس فالعلة وصف ظاهر منضبط إذا إذا كان موجودا وجد وإذا لم تكن ولا نقول هنا بالعلية حتى نلقي السنة على ما هي عليه ولكن نقول أن حكمة النبي في هذا الأمر كما قلت لك أولا هو الاستعداد وملاقاة حتى يذهب إلى بيتي وقد استعدوا وانتهى من ملاقاة الضيوف في مكان متسع هذه حكمة فلو انتفت الحكمة تبقى السنة والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-29 ini, atau hadis yang ke-30 menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda pulang daripada sebarang pemusafiran, baginda akan lebih dahulu singgah di masjid dan solat di situ sebelum baginda pulang ke rumah. Ini adalah satu sunnah yang uh, sesuai pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada zaman baginda tidak ada lagi kemudahan pada hari ini dari segi maklumat yang melibatkan apabila orang dah pulang daripada pemasafiran, ahli keluarga tidak tahu bila orang eh, bila uh, bilakah orang yang musafir akan pulang dan sekiranya seseorang itu pada zaman baginda Nabi sewaktu pulang dari pemasafiran terus ke rumah dalam keadaan rumah ketika itu bukanlah rumah yang besar seperti hari ini maka menyebabkan yang pertama uh, ahli keluarga yang berada dalam rumah tidak sempat untuk uh, mempersiapkan rumah untuk menyambut ketibaan eh, opsi si musafir dalam masa yang sama menyebabkan orang yang tahu bahawa orang yang musafir telah pulang akan terus ke rumah dan berkunjung menemui si, si yang baru pulang daripada pemusafiran menyebabkan akhirnya rumah tidak uh, disiapkan dengan baik dan ini adalah satu kesulitan yang yang begitu besar bagi tuan rumah. Maka terasa itulah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terlebih dahulu di masjid dan akhirnya orang pun tahu Nabi telah pulang dan uh, ahli keluarga Nabi pun mendapat kekhabaran mula mempersiapkan rumah yang sebaik dan sebagusnya Menyebabkan apabila Nabi pulang ke rumah orang datang bertamu Maka tidak ada kesukaran bagi tuan rumah dan ahli keluarga bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Walaupun uh, il, Walaupun Hikmah daripada uh, Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Singgah di masjid uh, Dalam sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini Sudah mungkin tidak berlaku pada zaman kita Kerana hari ini orang sudah tahu bila seorang yang musafir akan pulang dan mereka sudah mempersiapkan rumah mungkin besar dalam ini pun begitu sunnah bagi Nabi iaitu singgah terlebih dahulu ke masjid tetap merupakan satu sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagus untuk dipraktikkan maka eh, apa yang berada dalam hadis ini bukanlah satu indah iaitu sekiranya kita katakan ia sebagai indah maknanya orang yang singgah ke masjid lebih dahulu uh, ini adalah ke, kerana semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi ahli keluarga yang menyiapkan rumah maka kalaulah itu pandangannya atau itulah kefahamannya maka sudah tidak perlu lagi turun ke masjid dan tiada lagi sunnah untuk singgah lebih dahulu di masjid dan rumah pada alami eh, luas dan Allah telah tahu bila orang yang musafir akan pulang namun lebih baik kita mengatakan ia hanya sekadar hikmah iaitu uh, sebagai satu kemudahan sebagai satu uh, sebab yang tidaklah mesti uh, mesti ia semata-mata. Maka atas itu sekiranya kita berfahaman bahawa uh, mempersiapkan rumah uh, untuk kedatangan tetamu itu sebagai hikmat, maka sekalipun rumah sudah bersiap sedia, sekalipun rumah sudah luas, maka tetap disunatkan juga untuk turun ke masjid, maka kita dapat mengekalkan terus sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما محدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه في هذا الحديث أن الملائكة تدعو للمصلي في مصلاه وهذا يدل على شرف المصلي وعلى شرف الصلاة وأنه إذا صلى وانتهى من صلاته ما دام جالسا في المصلاه تستمر الملائكة الدعاء له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا أحدث أي خرج من ريح كريهة الملائكة تكره الرياح الكريهة فتترك الملائكة هذا المكان حتى يطيب رائحته ولذا السنة تطيب المساجد وتطيب البيوت حتى تألفها الملائكة فالمسلمون لا يحبون أن تكون بيوتهم رائحتها كريمة ولا يحبون أن تكون مساجدهم رائحتها كريمة حتى تحضرها الملائكة فالمسلمون يحبون الملائكة ويحبون النظافة فكما أن الملائكة تحب النظافة وتحب الرائحة الطيبة يحب المسلمون كذلك الرائحة الطيبة ويحبون النظافة خلافا لفوائد أخرى غير المسلمين قد يتعبدون بالقذارة وبعدم في ببعض الأديان والديانات الأخرى هذه ديانات شيطانية فالشيطان يحب القذارة والجن يحب القذارة أما المسلمون يتعبدون النظافة حيث تحضر الملائكة ملائكة الرحمة ولذا يطيبون لهم مساجدهم ومجالسهم ويدبرونها ويبكرونها ويستعملون الطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب بالرغم أن رائحته كانت أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك للأمة ويعلمهم هذا Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang kita baru dengar sebentar tadi menunjukkan bahawa betapa mulianya orang yang betapa mulianya solat dan betapa mulianya tempat yang didirikan solat. Sehingga seseorang yang selesai daripada solat apabila ia berada tetap di tempatnya berada terus di dalam tempat solatnya maka ketika itu para malaikat akan terus mendoakannya Allahumma filahu Allahumma arhamhu dan perkara ini akan berterusan sehinggalah sekiranya orang yang mendirikan solat tersebut mengeluarkan angin di dalam tempat solatnya ketika itu malaikat akan berhenti mendoakannya kerana malaikat tidak suka pada bau-bau yang tidak enak. Hadirin yang dirahmati Allah, masjid-masjid dan juga rumah-rumah hendaklah sentiasa dalam keadaan harum dan inilah apa yang dituntut dalam syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh menggunakan minyak-minyak wangi dalam keadaan baginda sendiri bau badan baginda lebih wangi daripada minyak wangi yang ada tapi untuk menunjukkan betapa baginda sukakan kepada haruman dalam masa yang sama kita melihat dari segi agama-agama lain sebagai contoh golongan-golongan kufar mereka kadang-kadang beribadah dengan benda-benda yang berbau busuk Sebagai contoh dengan perkara yang kotor dan sebagainya Ini adalah kerana mereka bermazhab dengan mazhab syaitan Yang berbeza dengan umat Islam Yang sentiasa suka kepada keharuman Yang merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ثم في هذا الحديث لفتة هل هو لكل مسلم يصلي أي صلاة أم لابد أن تكون صلاة على وفق الشريعة فإن هناك المسيء صلاته الذي لم يطمئن بصلاة النبي قال صل كيفك لم تصلي فهل المقصود بالصلاة المشروعة التي فيها كمال الاطمئنان وفيها مراعاة الأركان أم مطلق صلاة؟ يبدو أن التشريك لا يكون عند مراعاة الأدب ولا شك أن دعاء الملائكة للمصلي تشريك والتشريك لا يكون إلا للمؤدب والمؤكد الذي يتأكد بأداب الشريعة فتكون صلاة كاملة أي ليست كل صلاة يؤديها المسلم يتبعها أن تستغفر له الملائكة بل لابد أن تكون صلاة صحيحة على وفق أدب الشريعة فيوفيها حقها من القراءة ومن التسبيح ومن الاطمئنان ومن الخشوع وفي هذه الحالة يكون أهلا لهذه الحالة الشريفة من استغفار الملائكة ولذا لابد قبل العلم العلم العمل كما قلنا من أمس العلم لابد قبل أن يصلي أن يتعلم كيف يصلي ولا يجب على الصلاة هنا أن يتعلم ما هي الأركان وما هي الفرائض وما هي السنة وما هي آه، الأذكار المطلوبة أن يقولها في الصلاة وكيف يستعد للصلاة وما هي المعورة التي يجب سترها وكيف يتوضأ وكيف يستهوي هو حتى لا يكون عليه نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في الأرض التي يصلي فيها أي هذا الأدب هذا هذا الجميل كرامة لا تكون إلا لمن راعى الأدب فإن الأدب سبب للقبول وللتكريم والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Dalam hadis ini juga itu mungkin boleh menimbulkan soalan Adakah semua orang yang mendirikan salat Akan mendapat pelajaran yang dinyatakan dalam hadis ini Iaitu para malaikat mendoakannya Dengan mendoakan Ya Allah hentukan dosanya Ya Allah rahmatilah dirinya Namun setelah kita melihat secara halus Kita akan mendapati Bahawa salat yang dimaksudkan dalam hadis ini yang mana sekiranya seseorang melakukan solat tersebut akan mendapat ganjaran yang dinyatakan hadis ini maka dia bukan solat itu adalah solat yang dirikan secara sempurna sahaja. Adapun solat yang tidak dirikan secara sempurna, maka tidak akan berhak orang tersebut mendapati kurniaan yang dinyatakan dalam hadis ini. Ini kerana kemuliaan yang dalam ada dalam hadis ini tidak akan dapat diterima, tidak akan dapat dikecapi melainkan sekiranya seseorang itu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala adab tidak akan tidak akan mampu berlaku sekiranya uh, eh, adab tidak akan dapat berlaku melainkan apabila seseorang itu melakukan ibadah bertepatan dengan kehendak syariat maka tidak lain tidak bukan kurniaan yang berlaku dalam hadis ini tidak tidak lain tidak bukan hanya akan dicapai oleh orang yang melakukan salat dengan penuh sempurna dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maka hadis ini juga mengajar kepada kita sebagaimana disebut semalam bahawa seseorang itu hendaklah mempelajari seluk beluk syariat terlebih dahulu sebelum dia beramal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا تفضل ترجم الحديث Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW uh, dalam hadis ini uh, dinyatakan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau telah berkata bahawa Nabi SAW, Nabi SAW telah mendirikan salah satu daripada solat siang iaitu sama ada mungkin solat zuhur ataupun solat asar. قال فصلى لنا ركعتين ثم سلم معلوم أن صلاة العشي اللي هي الظهر قبل العصر أربع ركعات صلى النبي ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان مشغول يعني فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع فكه الأيمن على ظهر كفه اليسرى واستنى كأنه مشغول Hadirin rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu di antara dua solat ini yang tidak diketahui oleh Sunnah Ibnu Sirin dalam masa yang sama Sayyidina Abu telah pun menyatakan dengan jelas apakah solat itu sama dengan solat zuhur atau asar namun uh, Sayyidina Ibnu Sirin terlupa akan eh, salah satu solat tersebut bagi nyatakan bahawa bagi Nabi mendirikan solat tersebut hanya dengan dua rakaat sedangkan sebagaimana kita tahu zuhur adalah empat rakaat dan asar juga adalah empat rakaat Setelah Nabi SAW selesai menunaikan solat subuh secara dua rakaat, baginda telah pergi kepada satu kayu yang terbentang di hadapan masjid dan baginda telah uh, meletakkan uh, bahagian uh, permukaan tangan kiri baginda di, di, di tepi kanan baginda dengan baginda mentashbihkan tangan iaitu menjelak-jelakkan tangan dengan gini dan kelihatan baginda seakan-akan marah kata nanti Nabi Syedusis Pagi ini sebenarnya kelihatan dalam keadaan seakan-akan sedang sibuk memikirkan sesuatu. Wa as وخرجت السرعان من أبواب المسجد أي خرج الذين ينصرفون بسبب انشغالهم umur في حياتهم فكثيرا ما يسلم الإمام ويخرج بعض الناس مسرعين إلى هذا يسمى السرعان وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا أن حصلت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فأباه أن يكلما Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Nabi selesai melakukan solat sebanyak dua rakaat saja, maka selesai saja dua rakaat tersebut, beberapa orang tertentu yang mereka mempunyai urusan yang perlu diselesaikan telah segera keluar daripada masjid dalam keadaan mereka berkata, adakah semayang telah berubah menjadi dua rakaat dalam keadaan di dalam masjid tersebut yang turut mendirikan solat bersama dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar dan Abu Umar namun kedua sahabat besar ini sangat gerun kepada baginda Nabi SAW sehingga mereka tidak mampu untuk berkata-kata di dalam bertanya tentang adakah solat berubah menjadi dua rakaat. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم Para hadirin yang dirahmati Allah dalam solat dalam majlis ataupun dalam masjid tersebut yang turut mendirikan sembahyang berjemaah bersama-sama dengan Nabi ada seorang lelaki yang tangannya agak panjang uh, dari segi ukurannya dan dia dikenali dengan gelaran Zuliyadan ataupun diterjemahkan kepada orang yang memiliki dua tangan disebabkan keistimewaan dia yang memiliki tangan yang lebih panjang berbanding tangan orang lain lantas dia bertanya kepada baginda Nabi SAW Wahai Rasulullah, adakah anda telah terlupa lantas anda semayang dua rakaat sedangkan sepatutnya empat rakaat ataupun sebenarnya tadi disyariatkan solat empat rakaat berubah menjadi dua rakaat Berkata وصلى ما ترك أي صلى ركعتين بقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر هذا سجود السبع قبل التسليم بعد التشهد فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم Jadi rahmati Allah SWT Apabila soalan ditanya oleh Sayyidina Zuliyadai Lantas bagi Nabi SAW menyatakan saya Tidak lupa dan sebayang tidak boleh ditukar menjadi dua rakaat Akhirnya bagi mula bertanya kepada para sahabat Adakah yang berlaku sebagaimana yang disebut oleh Zuliyadai Iaitu sebayang kita jadi semuanya dua rakaat Lantas para sahabat pun berkata ya Lantas Nabi pun terus menuju ke hadapan Dan Nabi pun kembali menunaikan solat yang telah baginda tinggal tadi saya tidak sengaja itu dua rakaat maka selepas kemudian baginda telah <clears throat> memberikan salam telah memberikan salam kemudian selepas baginda memberi salam baginda bertakbir dan baginda mula sujud iaitu sujud sahwi yang dilakukan selepas baginda memberikan salam kemudian uh, <clears throat> sebahagian para perawi bertanya kepada para perawi yang lain adakah selepas baginda menunaikan sujud sahwi yang ditunaikan selepas memberi salam tadi iaitu selepas bagi memberi salam baginda sujud sahwi dua, dua dua kali sujud adakah ketika itu baginda memberi salam sekali lagi maka berkata Imran bin Husain ya yang saya dikhabarkan adalah dikhabarkan bahawa Imran bin Husain menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dua uh, eh, sujud sahwi tadi baginda juga memberikan salam sekali lagi في هذا الحديث عدة مشاكل لابد أن نناقشها أولا هل يجوز النسيان على النبي أم لا؟ ثم بعد ذلك أحكام سجود السهو كيف تكون؟ Para hadirin yang dirahmati Allah SWT dalam perbahasan ini Sekiranya kita ingin membincangkan secara dalam Ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan Di antaranya adakah Boleh berlaku kelupaan ke atas baginda Nabi dan yang kedua bagaimana pula tentang sujud sahwi ma فيه من البشرية ما يكون يشبه البشر والبشر من كمال البشرية النسيان عدم النسيان نقص في البشرية لا يوجد بشر لا ينسى لأن النسيان نعمة من نعم الله والله قد أسبغ نعمه على البشر وأكثر البشر أسبغ عليهم النعم هم الأنبياء إذا إيه يجوز النسيان حق الأنبياء لأن النسيان نعم بحيث أن يكون في صورته الطبيعية لا نسيان بالكلية ولكن النسيان أحيانا يركز فيما هو فيه أما الإنسان يكون متذكر كل شيء في وقت واحد هذا يمنعه من النوم ويمنعه من إتقان ما يقوم به فلا بد أن ينسى الإنسان أحيانا ليلتفت لما هو في يده ليتقنه فالنسيان يؤدي إلى الإتقان وجود النسيان بصورة طبيعية يؤدي إلى الإنقاذ فالنسيان نعمة كبيرة وهي من كمال البشرية والنبي من حيث البشرية هو أكمل البشر وأول الناس كان أول الناس وهو سيدنا آدم وكان نبيا والله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي نسي وأكل من الشجرة ناسيا ولم يكن له عزما على المعصية فدل على أن النسيان قد يقع من الأنبياء ونبينا كسائر الأنبياء ينسى النسيان وارد فالنسيان ليس ناقص أولا النسيان ليس ناقص لأن هناك من أنكر هذا الحديث واعتبر أن النسيان نقص والنبي لا ينقصه شيء هذا خطأ النسيان في البشر كمال والنبي لو كان لا ينسى ليكون بشرا وهو نبي من البشر للبشر فلابد بد أن يكون فيه عوارض البشرية من النسيان وقد نسي كثير من الأنبياء أولهم آدم ولذا يقال أن أول الناس هو أول الناس وهو سيدنا آدم تفضل Jadi yang rahmat Allah SWT Dari sudut perbahasan berkenaan dengan uh, Kelupaan yang berlaku terhadap baginda Nabi SAW Sebagaimana digambarkan dalam hadis ini Nabi SAW dari sudut kemanusiaan baginda Baginda seperti manusia yang lain Dari segi uh, sifat lupa dan sebagainya Kerana sebagaimana manusia lain lupa, baginda juga lupa Dan pada hakikatnya, kelupaan itu adalah satu nikmat. Kerana apabila semua orang katakan Orang seseorang itu tidak langsung memiliki sebarang sifat lupa Semua perkara diingatinya Maka dia tidak akan mampu untuk tidur dan sebagainya Kerana semua benda dia akan ingat maka ini adalah satu kekurangan maka atas dasar itulah Allah Subhanahu taala memberikan rezeki kepada kita iaitu sikap ufur dalam buah perkara supaya kita dapat menumbuhkan perkara-perkara yang ingin kita lakukan dan pada hakikatnya misian itu adalah tanda kesempurnaan seseorang kerana dia akan dapat menumbuhkan perkara yang ingin dilakukan dan Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna maka Allah Subhanahu wa taala turut memberikan kepada baginda Nabi akan sikap lupa. Ya. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, manusia yang mula-mula lupa adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Tak kali Nabi Adam alaihissalam Maka buah larangan yang dilarang oleh Allah dalam keadaan bagi lupa akan pengharaman uh, buah tersebut. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, ada orang menolak hadis ini dengan menganggap sikap lupa itu adalah tanda kekurangan dan mustahil Nabi itu ada sifat kekurangan. Maka kita menyatakan sebenarnya kelupaan bukan tanda kekurangan. Sebaliknya kelupaan adalah tanda uh, kemuliaan dan juga tanda kesempurnaan seseorang manusia. ثم هناك ضوابط في نسيان الانبياء النبي قد ينسى الامور العاديه لا شيء في ذلك أما ما أمر بإبلاغه فلا ينساه قبل إبلاغه لكن قد ينساه بعد بلاغه لينبه ولذا النبي نسي هنا الصلاة بعدما بلغ أن صلاة العشي أربع ركعات لكن لم ينسى قبل إبلاغه أن الصلاة أربع ركعات فنوجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين في أثناء نسيانه ما لو حدث نسيان للمصلي كيف يقع في صلاته فكان نسيانه من ضمن بلاغه لأمته كيف يفعل المسلم الله نسيت الصلاة فكان البلاغ بالفعل أقوى من البلاغ بالقول لأنه يمكن أن يعلم الناس بالقول فقط إذا نسيت في صلاتك فافعل كذا وكذا ولا يحدث له نسيان ولكن حدث منه نسيان بالفعل حتى يكون البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول Jadi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa Di sana ada beberapa Eh, perkara-perkara yang merupakan prasyarat yang akan berlaku sekiranya ditakdirkan bagi seorang nabi itu akan kelupaan. Yang antaranya yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala seseorang itu seseorang nabi itu tidak akan lupa untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu taala dan juga syariat Allah uh, sebelum disampaikan. Eh, nabi sebelum menyampaikannya tidak akan lupa sama sekali. Kerana sekiranya baginda jumpa, maka tidak tersampailah syarat tersebut kepada kita. Namun setelah mana baginda Rasul dan juga Nabi-Nabi yang lain menyampaikan syariat Allah SWT kepada kaum masing-masing, maka ketika itu tidak mustahil berlaku kelupaan terhadap perkara yang telah disampaikan setelah perkara itu disampaikan kepada umat-umat baginda. Dalam masa yang sama para hadirin yang dirahmati Allah, hasil daripada kelupaan yang berlaku setelah urusan syariat itu selesai disampaikan sebelumnya ia akan membawa kepada penyampaian satu hukum yang baru yang terhasil daripada kelupaan yang berlaku sebagai contoh dalam hadis ini hasil daripada Allah mentakdirkan Nabi lupa kita dapat mempelajari hukum baru iaitu sekiranya kita terlupa apa yang perlu kita lakukan iaitu dengan tiada lain tidak bukan sebagaimana yang dilakukan oleh bagi Nabi suatu bagi lupa وصلنا إلى أن النبي قد ينسى ولكن ينسى في الأمور المتعلقة بالبلاغ بعد إبلاغها لا قبل إبلاغها هذا اختصار للإنسان الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة أي أنه إذا أمر بالبلاغ يبلغ ولا ينسى أما النسيان يقرأ بعد البلاغ لا قبل البلاغ Jadi yang dirahmati Allah SWT Kesimpulan yang dapat kita pelajari Bahawa para Nabi dan para Rasul Mereka tidak akan lupa sama sekali Sesuatu perintah Allah Sebelum mereka sampaikan kepada masyarakat Maknanya apabila Allah memerintahkan mereka menyampaikan kepada masyarakat Arahan tersebut tidak akan dilupakan oleh para Nabi Pasti mereka sampaikan syariat Allah kepada umat masing-masing Namun setelah mana mereka menyampaikan syariat kepada umat dan umat telah mengetahui syariat tersebut tidak mustahil berlaku kelupaan kepada para nabi dan para rasul ini kerana Allah SWT telah berfirman kepada para nabi iaitu sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu maka ini menunjukkan apabila ini arahan Allah dan para nabi dan para rasul adalah maksud ini akan membawa kepada satu natijah para nabi dan para rasul pasti akan menyampaikan syariat Allah maknanya mereka tidak akan lupa untuk menyampaikan syariat Allah namun setelah disampaikan syariat Allah kadang-kadang berlaku juga kelupaan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala ثم نسيان النبي في هذه الحالة ليس نسيانا لله ولكن نسيانا للعبادة لا نسيان للمعبود ففرق بين نسيان العبادة ونسيان المعبود فالنبي لا يغفل عن ربه لحظة قط حتى حال نومه القلب يقظى العين تنام والقلب لا ينام فالنسيان هنا ليس نسيان لله بل النسيان عن العبادة لا عن المعبود نسيان الذكر لا نسيان المذكور فليس فيه غفله لأن النسيان أخو الغفلة والنبي منزه عن الغفلة ولذا يقول الشيخ البيتولي في حاشيته شعرا لم يذكر قائله يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهل والسهل لا يكون إلا من كل قلب غافل الله فأجاب شعرا قال قد سهى عن كل شيء سره عما سوى الله قد تعظيم لله أي سهى عما سوى الله ولم يسعى عن قد سهى عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله قد تعظيم لله واضح فسهر النبي لم يكن غفلا عن الله بل غفلا عن الذكر لا عن المذكور غفلا عن العبادة لا عن المعبود بخلاف سهونا نحن فنحن قد نسهو حتى عن الله فالنبي معصوم أن يسهو عن الله لحظة حتى حال نومه قلبه يرجع صلى الله عليه وسلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kelupaan Nabi dalam solat dalam hadis yang ke-32 ini, hakikat kelupaan Nabi yang berlaku bukanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai dalam solat sampai terlupa Eh, bilangan rakaat. Hakikat bagi Nabi lupa adalah kerana baginda terlalu asyik mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda terlupa akan ibadah yang sedang dilakukan. Bermaksud kelupaan Nabi dalam ibadah kerana baginda hanya memungkirkan dan hanya begitu lazat merasai kebersamaan Allah sehingga akhirnya baginda terlupa semua perkara hatta dalam bilangan solat bilangan rakaat solat hakikatnya baginda lupa bukan lupakan Tuhan yang disembah tapi Nabi lupa akan ibadah yang sedang baginda dilakukan. Maka pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Nabi adalah satu kelupaan yang berlaku pada baginda Nabi adalah bukan kerana kelalaian baginda daripada Allah Subhanahu taala sebaliknya kerana asyik dengan Allah sehingga akhirnya baginda lupa dengan segala perkara yang yang berlaku. Perkara ini ada dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya bagaimana ada orang bertanya Bagaimana Rasulullah boleh lupa sedangkan lupa itu tanda orang itu memiliki hati yang lalai. Lantas dijawab dalam bentuk syair juga, sesungguhnya bagi Nabi SAW lupa semua perkara yang bagi diingat hanya Allah SWT. Maka pada hakikatnya kemuliaan memang sesungguhnya milik Allah SWT. Berbeza dengan kita, kita ketika lupa dalam salat, kita memang lalai. Kadang-kadang kita terlupa terus Allah Subhanahu taala kerana teringat perkara yang lain. Ada pun baginda Nabi asyiknya baginda beribadat sehingga akhirnya baginda kadang-kadang betul-betul hanya asyik dengan Allah sampai lupa habis sekali perkara selain daripada Allah Subhanahu taala. ثم إن الإنسان سمي إنسان بمثله والنبي هو الإنسان الكامل فلا بد أن تتحقق فيه صفات الإنسانية الكاملة فكان ينسى أحيانا والنبي صلى للناس 23 عاما إماما لم ينسى إلا في ست مواضع فقط والواحد فينا يسهى في الشهر الواحد أكثر من ستة مرات وهو يصلي لنفسه فيعتبر النادر لا حكم له لأن النسيان في حق النبي كان نادر والنادر لا حكم له فكأن النبي في نسيانه كان بقدر حاجة الإنسانية ولكن لا يؤثر ولا يشوش على أداء الرسالة صلى الله عليه وسلم فقد بلغ رسالة وأدى الأمانة على وجه الأمانة صلى الله عليه وسلم بل كان في نسيانه مبلغا لأحكام الناس فكان في نسيانه رسول الله يعلم الناس كيف يعبدون الله حال نسيانه فكان نسيان النبي فيه كمال وفيه بلاغ وفيه تشريع Allah Ta'ala amal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia itu tidak dinamakan manusia, melainkan kerana ia bersikap dengan sikap lupa. Dalam keadaan Nabi adalah manusia yang sempurna. Maka semestinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan juga kepada baginda Nabi akan sifat kelupaan kerana itu tanda kesempurnaan seorang manusia. Dan dalam masa yang sama kalau kita nak lihat cuba bayangkan 23 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Allah SWT dalam masa yang sama baginda hanya lupa dalam isu bilangan wakaat ini hanya dalam enam kali semata-mata dalam tempoh 23 tahun enam kali sahaja baginda terlupa dalam bilangan wakaat sedangkan kita dalam satu bulan kadang-kadang sampai enam kali kita lupa dalam bilangan wakaat maka bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lupa dengan begitu jumlah nilai sedikit menunjukkan tidak perlulah kita menganggap ini sebagai satu isu bahawa Nabi ini tidak suku dan sebagainya kerana berdasarkan kaedah wanadillah hukmalah perkara yang jarang berlaku dia tidak ada hukum baginya iaitu seumpama tidak wujud sama sekali ثم بعد ذلك نتكلم على سجود السهو في الصلاة إذا نسي الإنسان سنة من الأبعاد كقراءة التشهد الأوسط أو الجلوس له أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو نسي القرآن في صلاة الصبح عند الشافعية وكذا عند المالكية فعليه أن يسجد للسهو سجدتين قبل التسليم عند الشافعية وكذا عند المالكية لأنه سجود لأنه سهو بالنقص فالسهو بالنقص عند المالكية يكون قبل التسليم والسهو بالزيادة يكون بعد التسليم أما الشافعية فسجود السهو عندهم سواء كان بالنقص أو بالزيادة يكون بعد التسليم مطلقا أما إذا نسي بعض الركعات فعليه أن يأتي بما نسيه نسيه ثم يجب السهو قبل التسليم عند الشافعية وبعد التسليم عند الأحناف مطلقا سواء كان السهو بالزيادة أو النقصان وهل يقرأ التشهد إذا سجد للسهو بعد التسليم الأحناف أم لا يتشهد ويسلم مباشرة بعد السجدتين عند الأحناف يقرأ التشهد أكثر ويسلم يعني عند الأحناف يسجد للسهو بعد التسليم مطلقا سجدتين ثم يقرأ التشهد آخر ثم يسلم هذا مذهب الأحناف أما مذهب الشافعية فعندهم السجود للسهو يكون قبل التسليم مطلقا سواء كان بالزيادة أو نقصان ولا تشهد بعده ويسلم مباشرة وعند المالكية السجود يكون إن كان سهو بالزيادة فيكون بعد التسليم وإن كان سهو بالنقصان فيكون قبل التسليم ولا تشهد بعد سجود السهو بل يسلم مباشرة والأمر فيه تفصيل أكثر من ذلك وليس هذا مجاله مجاله مجال ستة ولكن هذا فقط للتنبيه Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tinggal tadi dan baru ingat. Antara yang disebut oleh Fadilatul Syurusi sebelum ini, dalam setiap kelupaan Nabi itu adalah tanda ada kemuliaan, ada kemuliaan buat Nabi. Dalam masa yang sama, kelupaan Nabi SAW juga mengandungi pensyariatan terhadap hukum yang kita bakal pelajari hasil daripada perubahan yang berlaku ke atas bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada dari ada pun dari sudut eh, sujud sahwi. Maka berlaku perbezaan pandangan para ulama dalam isu ini. Sebagai contoh, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Al-Malikiyah, maka pensyariatan sujud sahwi ini berlaku eh, ada ketika ini berlaku sebelum kita memberikan salam, salam solat dan ada ketikanya berlaku selepas itu memberikan salam salat. Maka di sisi Al-Malikiyah, sekiranya sujud sahwi itu dilakukan kerana kita terlupa kerana berlaku pengurangan bilangan uh, rakaat salat, maka kita hendaklah mendirikan, lakukan sujud sahwi sebelum kita memberikan salam. Adapun sekiranya uh, kita uh, melakukan sujud sahwi disebabkan berlaku pertambahan rakaat solat maka ketika itu hendaklah kita mendirikan ataupun melakukan sujud sawi selepas kita memberikan salam habis bagi salam sujud sawi lepas tu seumpama yang digambarkan dalam hadis yang ke-32 ini pun begitu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu Allah sujud sahwi ini hanya berlaku sebelum uh, seseorang itu memberikan salam tak kira sama ada berlaku pengurangan rakaat ataupun berlaku pertambahan rakaat. Adapun berdasarkan mazhab Imam Ahmad Imam Abu Hanifah dan Nu'man radhiyallahu taala anhu, maka salam uh, maka sujud sahwi hanya berlaku selepas seseorang itu selesai memberikan salam. Tidak kira sama ada uh, berlaku pertambahan rakaat atau berlaku pengurangan rakaat. Secara kesimpulannya mazhab Syafi'i sujud sahwi mesti dilakukan sebelum salam manakala mazhab Imam Abu Hanifah sujud sahwi berlaku selepas kita memberikan salam manakala mazhab Imam Imam Malik pula sujud sahwi kadang-kadang dibuat sebelum salam sekiranya berlaku pengurangan bilangan rakaat dan dilakukan selepas salam sekiranya berlaku pertambahan dalam bilangan rakaat pun begitu betul perbahasan ini banyak perinciannya yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dan bukan ini tempatnya kerana kita bukan membicarakan khusus tentang hukum fiqh uh, wallahu a'lam. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان كذب Daripada Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu beliau telah berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang di kalangan kamu semua telah melakukan salat menghadap kepada sesuatu benda yang melindunginya daripada manusia tiba-tiba ada orang mahu juga lalu di hadapannya maka hendaklah dia menahan orang tadi sekiranya orang itu tetap enggan uh, dan tetap juga mahu melintas di hadapannya maka hendaklah dia memerangi orang tadi kerana sesungguhnya orang yang mahu melintas itu adalah syaitan. اتخاذ السترة للمصلي سواء كان إماما أو منفردا سنة مؤكدة فعلى كل إمام أو منفرد أن يتخذ سترة في موضع سجوده بحيث أنه لا يمر أحد بينه وبينهم وسيلة هذه السكة تكون شيئا مرتفعا وتكون سريعا سريعا أو يكون شيئا مرتفعا يضع شيئا ينبه الناس أن ما وراء هذه السفرة له فيدخل في صلاته فإن اتخذ من نفسه وصلى وأراد الإنسان أن يمر بينه وبين سفرته عليه أن يدفعه ويمنعه من مرة حتى لا يقطع عليه صلاته فإن أبى فليدفعه ولو بقوة ولو بقوة وعلى المسلم أن يراعي ألا يسير بين المصلي وسترة شجاعه هذا أمر يصل إلى درجة الكرم يصل إلى درجة الحرام وليس مكروها بل يحرم على المار أن يمر بين يدي المصلي ويستثنى من هذه الحرمة مواضع منها إذا صلى في ممرات المسجد عند مدخل المسجد المسؤولين أن تمر وتخرج فهنا يسقط حرمة المرور بين يديه لأن لتغيير مصلحة الناس فلا إذا صلى في ممر المسجد أو في طريق مشي الناس تسقط حرمة المرور بين يديه وكذا يسقط حرمة المرور بين يديه المصلي في المساجد جديدة الشيخ الزحام شديدة الازدحام كمسجد الحرمين الشريفين لأنه لو وقف الناس ينتظرون بعضهم البعض وتدافع الناس كثير يحدث تزاحم شديد ولذا في هذه الحالة كالحرمين الشريفين لتزاحم الناس يسقط حرمة المرور بين يدي المصلي ولو اتخذ السفر مراعاة للمصلحة العامة وهي مصلحة مرور الناس لكثرة الناس وكذلك في موضع الطواف فإذا صلى في موضع الطواف يسقط حرمة الوضوء لناجله وكذلك لمن لم يتخذ سفرا يسقط حرمة الوضوء لناجله يعني لو إنسان جاء في صحن المسجد وصلى هكذا ولم يتخذ لنفسه سفرا سقطت حرمة الوضوء لناجله لكن متى يحرم المرور إذا اتخذ سفرا لأنه هو الذي قصر فلم يتخذ لنفسه سفرا والمقصر لا حرمة له ولذا يجب على المسلم أن يوعي هذا الأثر فالإمام يقترب من المحراب كما كان النبي يقترب من المحراب حتى تكون له سنة الآن نحن نفرش المصلاة والمصلاة حد المصلاة هو سترة فلا يمر على على المصلاة ثم اتخذنا خطوطا في المكتب هكذا فكل خط من هذه الخطوط يعتبر سترة فعليك أن تحترمها مثلا فهذه الأمور ميسرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الخلاء كان معه عنزة يعني قطعة خشب وفي آخرها معدن يغرسها على الأرض وكان يحمل هذه العنزة له سيدنا عبد الله بن مسعود فكان إذا أراد أن يصلي يغرس العنزة على بعد ممر الشام أي بقدر سجوده أما المأمون فلا سترة له المأمون سترته سترة إمامه فللمصلي المأمون أن يمر بين السجود ويسير بين الصفوف ليسد فرجة الصف أو لأنه انتقل وضوءه فأراد أن يخرج ليجدد وضوءه فله أن يمر بين الصفوف لماذا؟ لأن المأموم لا سترة له سترته سترة إمام أما السترة وعدم المرور هذا خاص بالإمام وبالمنفرد بالشروط التي ذكرناها والله تعالى أعلم حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى berkenaan dengan uh, hadis yang ke-33 yang kita berbincangkan sekarang ini menceritakan bagaimana uh, pentingnya seseorang yang mendirikan solat hendaklah memastikan di hadapannya ada benda yang dianggap sebagai uh, benteng ataupun penghadang yang orang akan tahu bahawa orang tadi mendirikan solat. Jadi perkara ini dituntut bagi seorang imam ataupun orang yang sembahyang secara berseorangan diri. Hendaklah dia sembahyang dalam keadaan di hadapannya ada perkara seumpama tiang ataupun dinding ataupun sebarang perkara yang menegak dan yang menegak itu yang yang menjadi uh, seumpama tiang bagi dirinya sewaktu solat. Dan apabila seseorang telah solat dalam keadaan di hadapannya ada sutra seumpama seperti tiang, dinding dan sebagainya, maka sekiranya ada orang tetap mahu lalu, tetap juga mahu lalu di antara eh, orang yang salat dan juga eh, sitrah, sutrah yang berada di hadapan orang yang sedang salat, maka orang yang sedang salat berhak untuk menahan orang yang sedang lalu agar orang tadi tidak uh, terus lalu di hadapan di hadapan orang yang sedang bersolat dan sekiranya orang yang lalu itu tetap enggan baru juga terus melalui maka orang yang sedang solat boleh menahannya dengan satu uh, penahanan yang agak bersikap kasar atau agak bersikap keras hadirin yang dirahmati Allah ini menunjukkan haram seseorang itu melalu melalu di hadapan orang yang sedang solat dalam keadaan di, di hadapannya ada sebarang uh, benda yang menghadang yang dianggap sebagai sutrah ataupun dinding uh, tiang dan sebagainya pun begitu beberapa keadaan gugur Uh, uh, pengharaman untuk lalu di hadapan orang yang sedang solat. Antaranya sekiranya seseorang itu semayang di tempat laluan di kawasan masjid. Contohnya dia semayang di pintu keluar. Maka ketika itu tak tak ada lagi haram untuk kita lalu di hadapan dia. Kerana dia sendiri yang semayang di tempat orang bakal lalu. Yang kedua, di jalan raya, di jalan-jalan orang contoh. Maka kalau dia semayang di tengah jalan, Maka ketika itu tiada masalah kita lalu di hadapannya Kerana dia yang salah kerana berjalan Kerana solat di tempat laluan orang ramai Begitu juga sekiranya di tempat yang berlaku Kesibukan yang begitu dahsyat Yang begitu kuat seperti di dalam Masjid Haram dan juga Masjid An-Nabawi Al-Sharif Maka ketika itu orang yang berada dalam dua masjid ini contohnya jadi masalah lalu di hadapan orang yang sedang solat sekalipun orang tadi solat dan di hadapannya ada sutra demi untuk masalah umum kerana berlaku kepadatan yang yang yang besar ketika itu. Begitu juga sekiranya seorang yang sembahyang di, di kawasan tawaf maka tiada masalah bagi orang yang tawaf terus bertawaf dan lalu di hadapan orang yang sedang solat kerana tempat itu tempat tempat sibuk orang bertawaf. Maka begitu juga orang yang solat dalam keadaan tidak ada sebarang penghadang ataupun sutra, maka kalau dah begitu keadaannya, sekiranya kita lalu di hadapan orang tersebut, maka tidaklah dianggap haram kerana orang tadi yang tidak mahu eh, solat dalam keadaan di hadapannya ada sebarang perkara. Dia sendiri yang bersalah kerana tidak menjadikan ada sebarang penghadang di hadapannya. Dalam masa yang sama para hadirin rahmati Allah, orang yang mendirikan solat dan ada di hadapannya sutrah ataupun benda penghadang, hendaklah dia merapati benda tersebut agar dia dengan sutrah yang berada di hadapannya tidak berada dalam jarak yang jauh. Baginda Nabi saw. alaihi wasallam sekiranya baginda bermusafir, baginda akan membawa tongkat yang di ujung tongkat baginda ada ketajaman supaya baginda dapat mencacak tongkat tersebut untuk dijadikan sebagai sutroh semasa baginda sembahyang di kawasan padang pasir yang luas. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, hukum sutroh ini hanya kepada orang yang sembahyang seorang diri dan juga bagi imam. Adapun sebagai orang yang makmum kepada seorang imam dalam solat jemaah, maka dia tidak perlu mengambil sebarang sutroh. Maka atas dasar itu, dalam solat berjemaah, sekiranya kita lalu di hadapan orang di hadapan para makmum yang sedang solat berjemaah maka ketika itu tidak haram eh. yang haram sekiranya kita lalu di hadapan imam yang sedang mengimami solat tersebut أما إن لم يتخذ بنفسه سترة فالمرور بين يديه مكروه وليس حرام Sekiranya seseorang yang sedang solat telah pun mengambil satu benda sebagai sutrah di hadapannya مكروه وليس حراما إذا لم يتخذ لنفسه يعني إذا صلى ولم يتخذ سترة يكره المرور بين يديه أما إذا اتخذ لنفسه سترة يحرم المرور هناك فرق بين الحرام والمكروه ومتى تحرم ومتى تكره هذا سؤال شكل في Hadirin yang dirahmati Allah SWT Fadilatul Syih menjelaskan hukum Apabila seseorang melakukan salat dalam keadaan dia tidak mengambil sebarang sutra Tidak ada baik di hadapannya ruang kosong Maka kalau kita lalu di hadapan orang yang sembahyang itu sekalipun Maka sembahyang hukum ah, ah, kita yang lalu di hadapannya Perbuatan kita tadi tidaklah dianggap haram sebaliknya makhluk Dan tambah pada saya, boleh kalau kita buat supaya ajar orang yang sembahyang tak ada sutra Tambah pada saya lah Seterusnya, kalaulah orang yang semayang dalam keadaan uh, di hadapannya ada sutroh, kita lalu juga di hadapannya, maknanya kita lalu di antara dia dengan sutroh orang yang sedang solat, maka orang yang lalu tadi haram perbuatannya. نقرأ حديثين فقط ثم ننصرف لنستعد لصلاة الظهر مرنا نجدد إن شاء الله حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر حديث الرابع والثلاثين عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فتنة الرجل معنى اختبار الرجل أي أن الرجل أو الإنسان والرجل هنا ليس المقصود هو الذكر أي المخلف فتدخل فيه المرأة أيضا فالرجل هنا رمز للمكلف جاء على سبيل التغليب فتدخل فيه المرأة أي فتنة المسلم المكلف سواء كان رجلا أو امرأة أي اختباره في أهله وماله وولده وجاره حيث أنه قد ينشغل به عن مراعاة والاجتهاد في عبادة ربه فقد جاءته انشغاله بهم إلى التقصير أحيانا وهذا التقصير أحيانا يكفره الله سبحانه وتعالى أي ينقوه بالصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فعلى الإنسان أن يكثر من الصلاة ما استطاع ويواظب على النوافل وعلى الرواتب وعلى الفرائض وكذلك يكثر من الصوم فرائضه ونوافله وكذلك من الصدقة فرائضها ونوافلها وكذلك ينصح للمسلمين آمرا وناهيا بطريقة حسنة حتى يعوض ما ضاع من عمره منشغلا بماله لإصلاحه أو بأهله لتوحيدهم ورعايتهم أو بجاره انشغالا بحقه والله تعالى Jadi dengan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud fitnah lelaki dalam hadis ini uh, bermaksud ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mukallaf. Kalimah lelaki al-rajul yang ditukarkan kepada lelaki di sini bukanlah semestinya jantina lagi sebagai simbol kepada mukallaf. Maka dalam hadis ini menyatakan bahawa seseorang mukallaf itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan jirannya. Maka eh, kadang-kadang eh, keluarga, anak-anak, harta dan sebagainya menyebabkan seseorang boleh eh, cuai dalam menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas bagi Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya dengan ibadah solat, puasa, sedekah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada daripada melakukan larangan Allah Taala, perkara ini dapat uh, mengganti segala kecoyan-kecoyan berlaku sebelum ini maka hendaklah kita memperbanyakkan ibadah-ibadah ini dari segi ibadah wajib dan juga ibadah sunatnya dan kita memperbanyakkan dan menggalakkan orang melakukan ibadah ini agar segala kecuaian yang berlaku akan dikafarahkan akan digantikan oleh ibadah pahala-pahala ibadah uh, perbuatan yang kita lakukan berupa solat sunat dan juga wajib puasa sunat serta wajib sedekah sunat wajib dan juga sebagainya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم الظالمين فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أي أن هناك ملائكة تحضر صلاتي الصبح الصلوات الصباحية والصلوات المسائية ملائكة الصلوات الصباحية وملائكة الصلوات المسائية يلتقون معا في صلاتي الصبح وصلاة العصر أي كل صلاة يشهدها الملائكة ولكن تتميز صلاة الصبح وصلاة العصر اجتماع ملائكة الليل وملائكة فيسألهم الله سبحانه وتعالى عندما يعرضون إليه سؤال إقامة حجة عليهم حيث أنهم قالوا عندما قال لله قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدق بحقك ونقدس لك وكأنهم اغتابوا من هذا فلما اغتابوا من هذا دون أن يشعروا أراد الله أن يشغلهم كمال ابن فيسألهم هنا سؤال إقامة حجة عليهم والتشريف للمصلين والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-35 ini menceritakan kepada kita bagaimana pertemuan para malaikat uh, yang bertugas yang menghadiri solat-solat pada waktu malam dan para malaikat yang hadir pada solat-solat waktu siang mereka kesemuanya akan hadir bertemu pada solat subuh dan juga solat asar. Ini bermakna setiap solat itu akan dihadiri oleh malaikat-malaikat khusus. Iaitu solat-solat pagi akan dihadiri oleh malaikat pagi. malaikat solat-solat malam akan dihadiri oleh malaikat malam. Dan begitu ada dua solat yang istimewa kerana malaikat pagi dan malam akan bertemu dalam solat tersebut. Iaitu sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini bertanya kepada para malaikat apa yang telah kamu lihat hamba-hamba lakukan lantas para malaikat menyatakan bahawa uh, kami mendapati hamba-hambamu melakukan ibadah kepadamu soalan Allah Ta'ala kepada para malaikat ini kerana untuk menunjukkan kepada para malaikat bahawa ada di kalangan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah kerana pada awal penciptaan sebelum kita Nabi Adam para malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adakah manusia yang akan melakukan kejahatan sekian sekian yang akan dilantik sebagai khalifah maka atas dasar itu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat selepas kewujudan kita semua pada perkara seperti dalam hadis ke ilmu ini supaya malaikat menjawab dengan jawapan yang menyatakan bahawa sebenarnya ada di kalangan hamba Allah yang taat kepada Allah tidak sebagaimana sangkaan para malaikat pada peringkat awal bahawa manusia semuanya akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. ثم سألهم رب العالمين كيف تركتم عبادي فدل على أن العبرة بالخواتيم لم يسألهم كيف فعلوا طول يومهم بل سألهم في ختام يومهم كيف تركتم عبادي فهذا فيه دلالة واضحة على أن العبرة بحسن الخواتيم وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بحسن الخواتيم فيكفر بها بعض التقصير في تفاصيل حياة الإنسان فالعبرة بحسن الخواتيم ولذا كان كثير من الأنبياء يسألون الله حسن الخاتمة حسن الخاتمة كما نسأل الله سبحانه وتعالى نحن الله حسن الخاتمة انظر إلى دعاء سيدنا يوسف وهو نبي كريم مكرم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما أي حسن الخواتيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين فالعبرة بحسن الخواتيم فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku di saat kamu meninggalkan mereka dalam keadaan Allah tidak boleh bertanya bagaimana keadaan hamba-hambaku sepanjang kamu melihat mereka ini adalah bukti bahawa sesungguhnya yang diambil ataupun yang dikira oleh Allah adalah pada pengakhiran maka di sini kita belajar bahawa sesungguhnya segala kehidupan kita ini yang paling penting yang begitu itu perlu untuk yang berat ialah di saat-saat akhir kehidupan kita. Kerana al-imrah bil khawati yang dikira itu adalah pada saat akhiran. Maka terasa itulah kita mendapati para nabi dan para rasul memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kehidupan akhir mereka berada dalam kehidupan yang baik sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam uh, sabdaan baginda yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran baginda telah bersabda tawaffani musliman wal hikmi bis salihin yang bermaksud ya Allah matikan saya sebagai seorang muslim iaitu matikan saya dengan pengakhiran yang baik dan sampaikanlah dan uh, dan sampaikanlah saya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perakhiran hidup kita berada pada perakhiran yang baik. ثم أجاب الملائكة إجابة عجيبة الله يسأله كيف تركتم عندهم فأجابوا بإجابة زائدة عن المطلوب فقال فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهذا سلم عن المال فأجابوا أتينا هذا يدل على أن الملائكة تحب بني آدم فإذا كانوا هم يحبوننا فنحن نحبهم هذه الحالة الأمر الآخر أنهم أجابوا بالزيادة لبيان كمال شفاعتهم لبني آدم فكأنهم يشفعون له ويريدون له المزيد من الخلق فلم يجيبوا بقدر الإجابة فقط بل أجابوا بإجابة وزيادة كأنهم يشفعون زيادة عن إقامة الحجة لأهل الطاعة بطاعتهم فقالوا أتيناهم تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وقد سألهم عن الترك ولم يسألهم عن المدينة هذا أيضا يدل على أن حسن الخواتيم تكون بحسن البدايات فمن حسنت بدايته حسن خاتمته فعليك أن تجعل توبتك بداية لعل الله يحسن خاتمتك وتسارع بالتوبة من الآن حتى تكون لأن حسن البدايات دليل على حسن النهاية فإن أردت أن تستشرف حسن النهاية فأحسن البداية فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفقهنا وسائر المسلمين Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang menarik dalam hadis ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku di saat kamu semua meninggalkan mereka. Namun para malaikat bertanya tidak berdasarkan soalan yang ditanya bahkan dijawab dengan lebih. Apabila mereka menyatakan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang mendirikan solat dan kami datang kepada mereka pun dalam keadaan mereka sedang bersolat. Berlaku tambahan iaitu kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang bersolat dalam keadaan ia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Tambahan jawapan yang dinyatakan oleh para malaikat ini adalah bukti bahawa para malaikat begitu sayang kepada cucu kicit zuriat Nabi Allah Adam alaihi salam dan dalam masa <coughs> dan dalam masa yang sama menunjukkan betapa para malaikat begitu ber, begitu mempunyai sikap uh, ihsan yang begitu lebih kepada Nabi keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam dan dalam masa yang sama hadis ini juga menunjukkan bahawa sesungguhnya tanda seseorang itu akan mendapat pengakhiran yang baik apabila kehidupan awalnya berada dalam kehidupan yang baik kerana apabila dalam hadis sendiri dinyatakan para malaikat mendapati orang yang mereka tinggalkan itu berada dalam keadaan yang baik itu sedang salat dan ketika mereka datang kepada mereka pun mereka dalam keadaan yang baik itu sedang salat. Maka ini satu isyarat bahawa ah, pengakhiran yang baik akan berlaku sekiranya permulaan hidup juga dalam keadaan yang baik. Maka atas dasar itu janganlah kita menangguh-nangguh untuk kita bertaubat kepada Allah. Semoga dengan ke, bersih permulaan hidup kita ini adalah dalam keadaan yang baik. Moga-moga ia membawa kepada penyuluhan hidup yang baik. Bismillah subhanahu wa ta'ala. ثم هذا يدل أيضا على أن الإنسان إذا حسنت بدايته وحسنت نهايته غفر له ما بينه من تقصير. فهذا أيضا أمر هام لأن الإنسان طبيعته التخليط وطبيعته أنه لا يستطيع أن يكون على وتيرة واحدة في الطاعة. فلا بد أن يحصل له بعض الفتور وبعض الكبوات وبعض المعاصي ولكن عليه أن يحسن البداية ويسأل الله حسن النهاية فإذا كانت البداية حسنة والنهاية حسنة والله عفو كريم صفوح غفور يغفر ما بينهما إن شاء الله والله تعالى أعلم ولذا قال أحمد شوقي في نهج البردة اللهم كما حسنت بدء المسلمين به صلى الله عليه وسلم فامنح الفضل فتمنح الفضل وامنح حسن مختتم قال كذلك اللهم كما حسنت بدء المسلمين به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أول المسلمين فبدأنا بالنبي اللهم كما حسنت بدء المسلمين به فتمنح الفضل وامنح حسن مختتم وبهذا نختم المجلس الآن ان شاء الله بعد العصر ان شاء الله المجلس القادم بعد العصر ان شاء الله جزاكم الله Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai dalam hadis ini juga dinyatakan bahawa bahawa para malaikat menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan permulaan yang baik yang ada pada orang-orang yang mendirikan solat dan pada pengakhiran yang baik sebab itu mereka ditinggalkan oleh para malaikat dalam keadaan tidak boleh dinyatakan apa yang berlaku di antara Uh, waktu pertemuan kali pertama dan kali para malaikat meninggalkan mereka ini adalah satu isyarat bahawa orang yang permulaan hidupnya baik dan penghujung hidupnya juga baik maka sekiranya di antara pertengahan hidupnya itu berlaku kekurangan, maksiat dan sebagainya dan kita semua tidak dapat mengelak perkara tersebut maka ini insya Allah pertengahan yang mungkin ada cacat celik itu insya Allah akan diampunkan oleh Allah kerana barakah permulaan yang baik dan keakhiran yang baik. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Syauqi Ahmad Syauqi Ahmad Syauqi Amir Syuara dalam kitabnya Nahjul Burda pasti dah tengah jin Burda Ahmad Al Ahmad Syauqi dalam kitabnya Nahjul Burda menyatakan bahawa sebagai dalam yang maksudnya sebagaimana ya Allah jika telah menjadikan permulaan kami dengan baginda Rasul SAW alaihi wasallam ini kerana baginda Nabi adalah makhluk paling awal yang diciptakan oleh Allah berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain maka ya Allah dengan permulaan kami yang begini baik maka jadikanlah pengakhiran kami juga pengakhiran yang baik dan dengan dasar inilah kata Fadilatul Syekh Yusri kita menghentikan sementara kelas kita ini insya-Allah Subhanahu taala dan kita akan menyambungnya kembali selepas kita menunaikan salat asar nanti باذن Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi